Ola ¿qué hay? Arrazaldeon. Se moduz danari, entzule. Alde zaurretik parkamenak, se arrazaldeoetan siesta errabota bat, daun dino la, sarri asnau. Mm. Enaz guztiz hartu, baina hori ez da eskuz egin goz, la hartzen saspigarren zaio azteko. Ez dau bai, eskuzarik. Ez dau, ez dau, hemen zaiorekin mitzeu. Eta espaldiko partez, mai guru edan abeteta, frentes lepo. Bai. Agobiatu eta bai, bai. Hau, eh, hau, placer, eh? eh? Hola, ensaio hasi eh? Kau, <laughs> nintzot. Eta izenak esateik ez da menezi, aztiro-aztiro saio korrera joan ala. Mm -hmm. Entzuko zezura, botza? Ezagutuko da bez, ja, ez da. Claro, egun negara mundu guztizien. Claro. Ganera gaur ez hauztie, eh? beha zainen be, entzuten dala, bat ematek entzuten dau. Beha zainere? Beha zainera betu gara. Epa! Eta, eh. Euskal Herri osue konkista biogu, laster, eh? Euskal Herri osue eta laster mundu osue, mundu bai. bai. Trebiño eta bai. Momentuz hori, internet mundu guztia egiten da, uinek eh, batzutan limita egiten egatxue, eh, baina Internet hori dekona, mundu guztiak entzun daikela, gure dauenien, gure dauen moduen. Eta, beste bari, hasiko gara gure lehizi hartzen zailu Hori. Eta, guztien dut inok ezteko la eskuen. Eguna, bain. Eguna, bain. Eguna, ah, Eguna, bai. ah. Pipa. Eguna, bain. Eguna, den Eguna, bain. Eguna, bain. Eguna, bain. Eguna, bain. Baina, Baina entzuliek ez da ikusiko ez entzuko. Baina, nik humo nahi zeiten eta berre zango. Bale, oso. Hei un nire Eta hasiko gara azkena esaten, eta lehen lengo irurek izen ziren ara pasu nazten. Bai. bai. Egin nion eh, azkena eta gero eh, podium, eh? Gero, ni ni egon, ni entzule izen nintzen pasu nazten. Mm. Da, ba, ondo ez da. Ondo. Ah, hau pala izi hartzen mazien. Placer bat, eh? Lehi hartzen zuzien nintzuti, eh? Lehen lengo aldiz, Ginen aukera hori eta placer bat, benetan, eh? Hmm. Itzeli nien izen duen, eh? Jo, mm -hmm. eskerrik asko, Ander. Eh? Eskerrik asko. Orduen gaur behan zera ingu, podium eta... Bai, eta azkena. Bai. Venga, lehenengo azkena, vale. azkenengo azkena. Jo, ni jolastu eta <laughs> azkena. Gitxi. Gitxi, baina jolastu eta ordu eran lasi zen. Eh. Ui, Zuc, gente aburdu. Etara podiumien. Vale. Kasi, <laughs> kasi, baina eta zarten. Ui, raskando. Kasi. Venga, zein da azkenengo esan daigun. Azkena. Timbalak. Ah, eh, Trrr. Ni seguro. Jone galdera ikurragaz. Jone galdera ikurra. Jone rega. Nor da, Jone? Jone... Ah, Jone. Ai, nik esau zuen, baina no izatzen. Galdera ikurra. <laughs> Zau izena, Jone. Mierda! Apa, Jone, ah, animo. Ah, atxondo, atxondo, atxondo, eskolie. A ver, parkatu. <laughs> Atxondo nietu. <laughs> Eta venga, podium meri ekin gotxegu, errekal. Venga, podium, eh? Bai, venga. bai. Venga. Venga, bueno, entzuko zu. Ah, Eta egunean bain. leixierretiko gure taldien, irugarren postuen gaurko honetan... Estima la grandu. Izaro. Eh, Izaro. Izaro. Izaro. <laughs> Izaro. en la ley. Hoy hoy la gitxira arte ni juna yeah. sirugarren eta eta eh, baten batek egin dau, esto desago nok eta la lugarren itxinau justo justo. Se eh. gaur gutenik. Baina por si acaso dato hori monemisan. Hombre. Hombre, por si acaso. <laughs> claro, pues, que bai. Gaur teniko esan dos ba, pa ba, gaur atara egunean bein, eh? Da. Ya, Buah, ba, so, so, nire azken aurreko, eh? Nau, tu, pasa? aurreko, eh? Ai, ai, rekal, ai, ai. Eta bigarren postuen gaur konetan, laixi erreteko egunean behin taldien. Lier. Opa, Lier. eh. <laughs> Arraroa den bezala, Lier. Lierra sekas. Lierra sekas. Eta lierren ondoren, lierren ondoren, lehenengo postuen. Beste behin lehenengo postuen. Ah. Lierro zeta. Lierro zeta. Opa, lier! Beti, beti. Joe, lier! Azteko rutini. Ezkerrak saririk ez teko egunean meintalderako, ez dela lierrak esan sari guztitxe. Beti garrera, lehenko doiena ez dugu aipatuko. Beti da behuela. Txartzen zuzen jatzu, eh? Ja. Ez dakitea, eh? mikrofon hori. Ja. Kable hori. Baina igual, bigarren postu egaitik emi da. Urruk. Bai. Ba, bigarren postu bai, egaitik emi da. Urruk. <laughs> Ba, da. Eina dugu esporrak, beste laurrengo azti dago, bai. Ba, eh? Ia, lier eta lier ozetan hartin, norrengo edan, eh, gorau. Ia. Venga. Venga, igual, bai. eh. ba, postu ez, eh? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, Primera división. Pero ya... <laughs> Mil colorado, mil colorado, mil azul. <laughs> Eh? Ea, eh, zeinek, apostu jendan, zeinek beste guztio ya kanpora da gauz. <laughs> aukera nada, aukera nada. Eta aurrera jarraituko gu, eta gogoratu hasi nahi otzu hemen azaroak zeien, izortan, bertan, topaketa bat ospatuko da, topaketa erraldoi bat, itzela, eta bera, izango da, arrosa zareko oigarren urte horrena da, eta, ingo dan, beratzi garren topaketa da, Eh, bai. eh, eh. Txartak dan. Ogei, ez? Beratzi garren, ez? Ondo ibilinaz. Bueno, pederatzi, behatzi garrana. Topa gaita behatzi garrana, arrekal. Ogei die, arrozareak ogei Ogei urte. Nik uste momentuz, mikrofona amatoko dela, <laughs> ze. Ze, hagu ez balzan bitar, die, ba. Joda, ipatzeko be entzule eh? eta herrit jarrei, eh, izortako jentiri be batez be, ba hori. Osa, itzela izango dela, ez? Euskal Herri maiako irrati mm. libre guztiek eh, izortan egoti, abadetxien, plazan. Gure txien. Topa gehien, gure txien, itzela dela, eta, joe, eskertzeko, eh? Zaki, Arrosa eta... partetik, eta bueno, erritxarrak erritxarra be, gerturatzen badie ba, edarto. Egitarau bat, egun osoko egitarau egongo da, así que, bueno, interesadeko zuenak urbil Hori da. Parnatxo parrandutxe hiteko aukeri egongo da, así bai. que... Gero be, kontzertu batzu egongo die, tailerra penguz, dokumentala bestrenako da, Arrosa irrati libre sareko dokumentala. Danetik, hori da. Bai, inguru egongo da. Bai, inguru hori da. Danetik, eh? danetik, bai, Podcasten inguruen, inguruen. Hori da, irratzen inguruen. Hori da, Hori da, Hori da, inguruen. inguruen. inguruen. Hori da. Markeute. Ijorta famosen daigun, eh? Laixi hori da, hori da. Eh, eskutik, <laughs> eh, famosen daigun. <laughs> Eta baduz, eh, aste honetako berri batzuk, nien agurren jakitun, horren ganin ez teket ide askorik, ze, karo, ziztiek harrapa hau. Hmm. Eta nasa asko entera, baina uste zuek egun nizauziela, eta ipatzeko bueno, berri zen Azteko nik uste, eh, aipagarri zina dela, bueno, ez dakit, entreko zine entzulio, baina, bueno, Eh, gitxi ba atzondoko biztanle batzun eh familiako batzuk eh Mediterraneo itsasuen eh egin izendiez. Bai. Afrikatik etorri diez, ez dakit, e, barkutxo baten edo, hmm. eta barku ondoratu egin izen da, hasi que, bueno, e, gure laizia errati honetatik, e, besarka da bero bat, e, atxondoko biztanle honentzako, da, da bueno, gero e, ibiliko gara gai horren inguruen. Bai. Eta, ba, bajoio bajo negaz, ba, bueno, e, <laughs> ez? Barri gehiago uste dut baduzula, ez? Erkilker <laughs> batzuk zeniko. <laughs> Bueno, harinako domekan eh, egon zan, eh, adibidez, eh, eh, frontoien, kepa roita jauregi pilotalekuan, egon zan, eh, errikirolan nolako Eta kompetizio bat, erakusketa bat, e, eh, saku eramatiena, usteot? Ah, saku eramaten. Bai, bai, eta bertako eki, usteot eki dela, ez? E, isortako errekiro bai, taldi, eh? Bai, da, bai. Ekideko izena. Bai. Ba, haure bertan egon ziren, eta bueno, antza niko ondo ibi izen ziela. Asi que, bueno, bai. metipe bezakada bero bat, ekiko kidentzako. Apa. Da, zu epe, unen baten etorreko zari hona, elkarrizketa txoa deitzen dira. <laughs> Asi que, hori da, bai. hori da, e, gure herriko Ibai Arroita Jauregi e, eh, <laughs> ba, oin Europako junior pilota txapelketan jokatu dauela eta eta antza Europako pilota txapelketa horretan e, klasifikau indela pues, esatie. Finalerako suposatzen zingo dela. Hmm. Bueno, ez <laughs> da. Sailkatu da. Eta, kirolagaz jarrat jute bai, gorreina. Ibai, esan duzu, ez? Bai, bai da. Ibai. Apa, ibai. Kirola gaz jarra eh? Oine maitanek eh, dekola hemen zabaldik eh, gure laizia erratiko informazio eta hori, eh? Uste bai, eh, begitu maitane, ez txit ez, eh? ez dakit oso ondo izena. Begitu <laughs> ah, bai, maia, uste hori bai. Egon jo, izena baina etxate ba. Ez dakit Europako kampeonato batera, begitu harin, maitane, bestela txartu izibin oso, lasti. <laughs> Europako txapelketa onda? Bai, ni adineko neska bat da, ez dakit berri sekuedan o berri entretan dauen edo... Ah, eh, ziortza... hori da, hori da. Ziortza eta unaizu azu bizkar joan die ba, ba, Europako txapelketi izin da, belodromoko, eh? pistako, eh? <laughs> ez dakit zer lortu da edo amaitu edo espada amaitu, baina horren barri Hori, eskerrik asko, Ander, salbeti harri. Ez asko. Ze, gagino horren barri, baina ez ondo da, maitan hemen da, bine, gure barri txegaz Ah, bueno. Ba, Europako txapelketan hemen eh, duran galdetik gure gure guba beste, no? <laughs> gure izendapenien joan die si hoy si hortza eta clase <laughs> errateko logu egaz, eh, maiotien. <laughs> eh, eperdien ganera. eh, la isiar slaiko mai zirunda eperdien, ipinite ondo, gente irakusteko, así que bueno, eskerrik asko. Bueno, eta... <laughs> Abaino kue bai patu bio, ez dakit jarrekalde inguruko izin da. Ah, bueno, bai. Abaino ne udazken kulturala ez, baina azte notan ospatuko da, ba, gaztetxeko... Ez dakiz ema urte urrena, ja urte gaz, ja... Ogota iru uste dut. Eki zi. Ogota iru. Ogota iru garrena, eh? eh? uste dut, eh? Zura? Usto baiet. ez. Uste gehiago. Ja, bueno, ah, urte urrena. Ogota iru urte dut, gazte txilla gazte gazti ez da, eh? <laughs> Bari. <laughs> El hogar del jubilado. Ba, hori. Ja, ondino... <laughs> Joka aurre espeso gabiz gabiz eh? entzule, eh? Bai bai bai, bai, bai, bai. Ba hori, ba, azte hori netan ba urbiltzeri badau nahi da benan eta bueno, gaurtik hasite kontzertu, eh, arratsalien egon die jokuek eta holan. Mhm. Mila jasatu eh, Gaur gabaz egongo da, ba, Martina joko da, bederatxetatik aurrera. Mhm. Bizer herri baskariz egongo, gehi barran da, obiozli. E, eh, <laughs> Bizer bauri herri baskariz eta beste imatek intze egongo di, eta, eta gau baita kontzertu egongo da animalien eskutik. Hau <laughs> dure Animalien eskutik? Eh? <laughs> Animaliek, ez? Ah, Ah, hori tal dira, la animalien eskutik Abadetxin ez dabe, eh? Hori da, hori da. Hori da, hori da. Hori da, hori da. Hori da, hori da. Hori da, hori da. Hori da, hori da. Hori da, hori da. <laughs> bueno, eta sarrera hain eh, zoragarri eta eta eta honen ostien. Zesteko. <laughs> Ez zinleke deskribitu hau. Erraru izinda. bai, hemen txastuntxo gabiz, eta <laughs> J. Martina desira entzungo Ah, bai, adibidez. Gube, pixkat, eh, girotu gaitesan eta venga, laster gatoz. desiren topatu gara ezinean Itxasuaren legea gure aurrean Arrantza itxasua usteko era Azkarra gordea hartu dugun bidea Azkarra gordea Eta Martinan eh, desira, <laughs> jota Martinan desira entzun eta gero, gure espesurie huizak joan da, eh, hasi argitzen. <laughs> Rekale di hemen barra ataka batek emozo, <laughs> ez da gugu, Baina guk aurrera enbiago eta aurrera itxeko, bizitzak aletxeko eta guri gauzak eh, erakusteko, beti betor nagu behar bere tartiekin eta gaurkonetan, ganera bizi zaitez bizigaz. Hori, bazaitugu bizitza bizitza Guztiok ondo naita celebre gabiltza Ez dugu aurkitu neurriaren giltza Bizilua gartu du goren nagusitza Bizitzaitez bizi alikan ondo Hau eskerrik asko, sarreri gaitik. Igertzen da hemen, eh, laizia erratizien, badeko gule postasune, badeko guzla bizitxeko guguek. Eh? Gola bihotzak! Batez berrekalek, eh? Bai, mikrofonu amata, enbier izin dauz, eh, morri izin da geratu. Hori, sasoi errekal. Egin barre, egin barre, ona data. Da gaurkuen, eh, bagatoz eh, betiko boduen, eh, bizi aitez bizi tartigaz, eh, osasune txorra da barik, ez da? Betiko bolio, osasune txorra da barik. Txorra da barik. Da bueno, apur bat eh, kontestu nipintzeko, Azkenengo azte burutan, eh, bueno, horrekan. <laughs> Normal, ez dago. nada baina. Urte ikanpora, venga, urte ikanpora. <laughs> Gatu, gatu. Ez aten emina ze moduen kontestu nipinjeko, azkenengo azte burutan, eh, hainbat, eh, jai, jai ambiente okinuz. Eh, adibidez, oin aste batzuk okinu eh, abadetzien eh, abadetxi zabaldu izen zala, eta bueno, hor eh, juergatzu eta bota izen bai, gaino. Bai, bai, bai, bai. Gero torri izen bai, bai. diez, eh, jortako San Miguel Lape bai, San Miguel bai, Lape, ibi eh, gara probatu, oker gerizetan. San Miguel oker gerizetan, eh, bai. Udazken kulturala, Udazken Amaibako udazken kulturala. <laughs> Da ariñako azte buruetan, eh, durako jaitxe peixen die. Bale, da. Eta izor tarrak izen, eh… Ez San Faustuek. eh? Ez San Faustuek. eh? Jo, reka el eta barra niño, eh? Hasta hain barra garrisin da zela. Jo, nahuen buen, bai. espero, eh? Ez que rekazko, reka. Ni gustot Martina que motxe la pesca barra guria. Da, uixe, esan dugu moduen, hainbat eh, juerga, hainbat parranda izen diez da, juergan arbota dugu, da oin eh, gorpuzkera eskazak etorten di, ezta? Gupe gerri egun moduen eh, mm. neiko... Esakak bai, bai. bai. Neiko espeso ibili gara, da... Da eh, ajie, eh, ez da egun bateku dakarrik, ez? Eh? Urrengo aztietan, be, albokatik eta igerten die normalien, Badibidez, eh, kantzaute auslan zentzazinue, egarrixe, agosikuek. Dai. gaur be, agozikuek neikotxo egirri dugu, oh. eh, irrazio honetan. Bai, Gero muskulo eta buruko mine peukiten dugu, nauseak, botaka guri tripako minek, ez da gitu alakoren bat okin zuen. Eh, loiteko loikeko zuepe bai, gabetan e, goten gara, mareuek, mm. kontzentretako zaintasun epe bai, bierri noik esten oh, bizi ebe imposible. datza bai. izeten da, juerga onba on gota bai. ostien. animo aldaketak eta sarri betorten diez, ba, mm. momentu baten posi gauz, da gero irritable, bai. e, gero arrasketara zuepe egoten diez, Da, bueno, no. gupadak egu behin irratezen e, gara gardueri apologia behin otzegunela, behin, Behin, harinauko saioen. Eh? Ondo, hine ganera. Eh? Ah, antza agentiek eh, ongo asteburutan burutan entzuri eta kasu inuzku. Baina gaur, agien kontrako alku batzu ekarreko guz. Karo, jak esan genuen, gara gardu una ala, oin gara garduen efekto hori, bi gentzeko, ba, hori, hori, hori. batzu ez? Gube bizitzeko, osasuntzu, baina txorra da barik. Beti zen dugu moduen. Seria diaz, ez? Seria diaz, bai. <laughs> Zigaik Eta kontestuen ipintzeko, gaur eh, Ander, zure trekitilari saioeri zailueri keinu txikitxo bat egin, eh? Eba. Eh, oinarritu dugu gure bizaitez bizi tarte hau. Laja eta landakandan abesti honegaz. Teniko bat zunal bat dugu, apurtxo bat. <laughs> Bueno, abesti hau laja talandakan dana, nos, ekarri dugu gure irrati honetara, eh mendiko osasuna deko izena, ez? Ai. Osasuna, ez? Ze importante da osasuna, eta guztora bizitie. Orduen ekarri dutzu e, pare bat e, proposamen, mendi hueltatzuk eta itxeko, ba, bat honek e, agiok eta barruendeko deko guztien alkoholan e, albokate guztiek eta botateko, ezta? Azken mendi egun junezkero osasune onurak e, hainbat die, eta jungora apur bat espliketan, e, apurke. apurke. Dakarri eguz, mendibuelta bi, gaurkuen, eh, entzuri dutxako, ba, gure bozu ez eh, mendibuelta honek egin, ba, bueno, espiro dutxu apuru bat dut. Oine ziren etxeko gara, bizikleta mailek ez. Eh, bizikleta mailek, eh, lehenengo kue adibidez, <laughs> ekarri gogo gaur eh, e, mendibuelta basik eta mendibuelta premium. Da, ba, laburre eta luzie, ah, bai. vale, vale, vale. Salde <laughs> Saldeko mendibartxan moduen, laburre eta luzie. Eta luzie eta laburre, bat lixuen da, eta besti ah. mendire igon bida. Ah, betu, betu da bitu, ba, ekarri guzti proposamen. Da, azteko, lehenengo hasiko gara, ona juntzen ke gure usu bizikletia edo. Ia, ber. Da, engu salto baina Nafarro gara. E, eh, Urbasa ingurutik handa Lizarragako errixe, eta gero Lizarragako altue eh? Mm. Bertan nahi bat enta da, usta berna, eta... Bat zen handi, eh, Bai, bai, bate ematibili handi. <laughs> eta bertara, e, eh, bizikleta gazbe, juntzen kie. Gure gozu entzule, bueno, lehenko proposan honetan, hori, Lizarragako herrire urbil ju, eh, Nafarro gara, bertako bentetara eta igon e, Lizarragako alture Eta handik hasiko gara, e, urbasako aranera begire, eskerrek aldera ibilken Eta helduko gara portupeko leze begire Olako aitz begi bada oso polite, bertan argazkitxo batzuk edo atalateko, edarto Gero aurrera junde, handik e, ordu erdire ordu batera, e, San Adrianeko baselizara be al gara Eta bertatik e, Arzabal maiatzeko zuaitzera igon algara. Ah, da leku bat, antza, e, Lizarragako herriko jentiek eta ba, maiatzien, maiatzeko ostak izegunetan dan konkretuki, baina bertara egote die Lizarragako alture, arbola batekin, arbola bat nabi altzuen, eta arboli ipinin maiatzien e, antzuzen. Urte, urte urtero, lanatzen dago. izango zan antzera, ba, baina biziri dauen zuaitz bat ah, Lizarragako altuen. Hori da. Hori bai. da. E, aipatzeko de bai, bertatik e, eh, arrimetan basari apur bat e, aranera, da bolako e, jauzi bat, eta nik usiko zu eurbasa eta larbit jarteko arana, oso politie da, bertan ikusiko guaran guztie, e, lizarraga, etxarri aranaz, da bertako herri guztiek eta ikusiko guz. Mm. Anik agurain eta ikusiko die, urrintxu beratzen di, baina... Urrintxu, baina bai, ikusilek ez, ikusilek ez. Kataleko egin edo, dak. Da, hori, laja talandak handak esaten dozku moduen, ba, mendiko e, biztak eta, jo, ze politie mm. diesan, eta emotin dozku olako e, tranquilidad esentzazinho bat. Oh. Hori da, ba, bat gure rutina, bierreko rutina honetatik urtetako, ba, ba ikeragarri ez Eta agia ez dute, iserdi puru botateko. Iserdi bota, alkola bota, eta esan dugu albokate guztize, ba, kantzau azinue, egarri zia osikue, muskulo eta buruko minek, da, ba, danak, eh, da Hori da, mendiko guelti zela. Total. <laughs> Gero handik aurrera jarrat jute, kresemendi goire igun gero iruaitzetako puntara, eta hostien badau leku bat oso bereziz, eh? Dala iruaitzetako begia, da beste aitzurolako handi handi bat, ba, ikaragarriz, eh? E, apura peligrosio juti, baina bueno, urbil juzai eh? Eta zulo niri ditzotzi, gentilen e, zuloak, antza. Mitologia gazbe zer ikusi zideko, eta han e, asunto hori dekie. Eta, bueno, esan dugu moduen, bizta itzela dauz emetik, urbaza eta lalar bitarteko aran guzti ikusi e, aire garbixe arnaztu zen kie, birikak urrua zabaltzeko, ze hori. E, eh, abade txien, jaiztan, gohaiztan, daurun <laughs> gohaiztan, igual de eh, sigarro asko erreo zuez, da birikak urrua zabaltzi bierda bez, da? Ia, ia. Hordue, mehendi bueltau lehenko proposaren basik hauen je, ba, birikak eta zabaldu zenkiez. Eta laja eta landak da moduen, Entzuten dira doinua, gozo eta estiak, iturritxoen urrotza eta txorien abestia, ez? Olida. Ze politi da, nolako soinuek eta entzutie, gure iriko eta bierreko ah, rutina honetatik ah, ah. eskapetako. Así que bueno, hemen deko zue, laixiarretik, gure lengo mendibuelta proposamena, osasuntzu dugu bizitzeko. Ola. Dau, hander, biziltan egin leke. Oso, do. Eta, bueno, guzti hau da, pilates, yoga, meditazio baina asko zobi hau, eh? Zapurra, deskoreitetako gure eguneroko rutinatik, e, iriko estresa astuteko, eta hori, gure onuretan bakarri zentretako, eh? Zapurra, dortan, pini, arana begire, txorixen eta iturritxoen urrozan eh, salati entzunde, da, tak, Da bueno, aurrera juteko bigarren proposamena ekarriko zuegu entzule. E, bigarren proposamen hau da Bendibuelti moteko, Angie kentzeko gorpuzkera hoia aukiteko. E, eh, bidania goiatz herritik, eh, ez dakit bai. konkretuki, ez dakit Nafarroa edo Gipuzkoa dan. Eh ni uste gipuzkoa ondino, eh? Gipuzkoa, bai. gipuzkoa izileke. Ba, bueno. Bidania mintzen bai. Ipini zue, zuen GPS itan eta bidania goiatz, da bertako herrire urbilu. Eta bertan dau, e, eh, zelatungo romeria de izeneko ah, duetatxo bai. bat. Ezagutzen duzu. Bai, zel, bai, zelatungo bai. ba, eh, ba, <laughs> romerizie bai. Bauri. Baina buelti ez. Ba, antza erromerizie baina hori nau, hori bueltatxu egia bien, e, bertako errekin ah, diegeta, eta gero erromerizie Genane eta fuerri bortatxu ez, erromerizie. Hori, lehenengo gorputxea buru bat plantau, eta eta gero, bueno, romerizie eta jaiz ez, oh. eta gara gardue. Apa. E, ibilbide hau itxeko entzule, ba, bueno, juntzitzen bidaniako herrire, eta Elisako, bueno, bidania herritxe errepide batek gurutzatzen dau, eta Elisako aldetik, ez beste aldetik, errepidetik aurrera jarraitu, Betelu baserrire heldu arte. Gero Betelu baserritik aurrera sartolako pistatxo batetik, eta Betelu goiena baserrize topoko zue, eta Betelu goiena baserrize inguratute, eskerretik gorantza, basora eta mendire. E, gero bi kruze topoko zuez, eta bigarren kruzien eskumara sartute, han helduko gara, olako goi batera, han egoten die kasadoriek eta, bueno, egoten die olako arbola piloat, gaztaino ondue, geiztarizek, danetik, han eh, fauna ugeri topoko zue. <laughs> fauna, eta, fauna flora. Bertatik aurrera jarraitute, e, langa zendatik, e, eh, aitzarteko pistara sartuko zarie. Eta gero han heltzen gara, kresterizio guztire. Handeko guz barriro be, bizta hitzelak apur bat deskonetetako gure iriko rutinetatik, E, eh, Deko guz, e, aizpel tontorra, ernioko aterpetsi eta albuen bai. hernio eh, gaina, edo ernio tontorra be bai, mm mm-hmm. hankurutze elegante bategaz. Da bertatik, eh, ikusten die bai hori donosti, biarritz eta bai hona bai ikusi lekez, eta gero ikusten da frantziako lauta hori, landak edo di, ezta? Bai. Ose mm-hmm. gorreko inguru ikusten da, asik bertan meditazioa proba bat gure osue, entzule, ondo torko behatzue, mm -hmm. guztien, ostien. Da gero handik aurrera junde, kresterizio guztitik, eh, portu matza alture sartuko zarie, eta gero selatune alduko zarie. Handauz, lako, benta pare bat, bertan gure duzue kafetxo bat hartu galagardo bateran, bat bakarrik, osasun dintzako gona data. da, <laughs> ba, bueno, hori. Gero, Bez, cruz... Bezperan gondi eta hori, hori. bat azneiko. Da gero kruzera bueltau, eta gero barriro alduko zarie pista batetik, eh, bidanea eh, goiatzea. Da bueno, honek izan gure bi proposamen honek, apur bat eh, bueno, azken ba. aspaldi izan dekugun eh, gorpuzkera eskasa alkolan ondori dana botateko, eta <laughs> osasuntzu bizitzeko. Eta gero, e, bai, e, alimentazio edo elikadura hobekuntzak be e, ukin aldoguz, e, laja dinue moduen, gero entzungo zua bestiz, Hau dinue, gozetuta ere bada, e, gizonentza taina, okaran eta urritzak, masusta eta gaztainak. Anantxek. Hori zaten da. Basuek emotezko zenak. Asi hori, gure osu hemen dibuelta hoen eh, otzara batega zae eh, altzuen. zuen, bebai, pertsiko. Be... Bai, eh, pertsiko, mm -hmm. begoten di hori, begona zonatetan ander. Hori da, gure osu ez batu zenkiez, urretxak, ibelurdinek, onguek. Kastaina be asko dauz, e, buelta honetan. Así que bueno, batu izu ez batzu. gero... Uskurrepe, bai, txarrezek eta bai, kos bat ematek. Bai, gure usu ez probau, ba, bueno, e, hori zuen eskuberatzen da, eh? Guk ez dugu hemen e, olako alkurik emongo. Baina gaztaina batzuk erun, sartenetik pasau, eta gozo gozu edauz, da be ona die, likaduran be, bai. Así que hoxe, eh, gaur gure ginen entzu gure entzuli eh, proposamen bi, proposamen osasuntzu bi emotie, azken aspaldiko alkolak eta jorgak eh, gorputzetik kentzeko eta osasuntzu bizitzeko. Eta hoxe, eh, hartu dizu ez otzarak, eh, batu dana, alkola bota eta bizitzaik jesi gustora, da hoin itxiko zaitu egu, Apa, eh. laja handan, mendiko osasuna abesti llegaz. Eskerrik asko. mendiko osasuna, gen korrentan bizi zaitez bizi, e, bere irodik ioldora, ez ez atendu anbestak ila. alkola, Ander. alkola, alkola. Eta ganera, azte guri biten, ez tot alkoli probau, eh? Baina betxuz nahan dagoen, eh? eh? kristo, eh, kristo. <laughs> ba, bueno, alku osasun garritzeko ekin dugu, zaimaren eskutik. Eta oin, eh, mendiko parajitatik eh, joen da, hemen eh, irire bueltako gara, eta iriko musika, iriko musikaz batera hemen John Rekal, eta sampleatzen. Bueno, ba, arratza Pargatu kuadrilla. Parkatu, parkatu indala amos minutuko lapsu <laughs> txiki horren gati. Txiki? Txiki? <laughs> Luze. <laughs> Ni laburren jata, baina bueno. Bueno, ba, eh, bigarren programa ya está. Engen duen sarreatxue lelegunien. Jugarren, nah, Ezagutu engen duen irugarren esatu, ezta? Bigarren esatu. Ah, bueno, baina lehenko egin genuen sarrera, eta bueno, aurreko egin genuen lehenko programa, asamblerra esan asantzeko. Ah, vale, vale, Eta gaur etorri gonaz, ba, bueno, plagio eta inspirazion lerro fin horretan ibiltzen dien eh, artista batzuen, ba, eh, adibidiekin. Oso, no. Eta gaurko zazteko, ba, bueno, e, bentsate penintzula maian aurtengo udako abesti izendanaz, Ba, kaini sartzen ator, ze... Udako abesti ja. Ze nietzako mami dau, asko sortu izen dau, e, mundu maiako beste abesti batekin. Eta, bueno, guazen entzutera lehen da bizi sarreatxu edo apurtxo bat, eta gero jungo nasa saltzen nunde doien gorkue. Ia, Oi, ama... Arazoak. Uztot, ez, ez da bela bihar. Ostra, temazo. O sea, hone gure hau esan, ez dala egon udako temazo horik, ez? Udan, eh, xilik. Dara. Xilik. Ez parranda, ez musika, ez bizipoz. Hau zin? Ai, bueno, ez es da tu maian, eh? Egin zu la maian. Claro, behizia erretia ez da tu maian, ni biltzen gara beti. Eta bueno, ah, ez dozun entzako, ba, tipo hau erraba eh, Alejandro deko izena. Todo de tia bestiak ba, bueno. Gusto dut ondino jarretzen da, dorti gultak emoten. Azkenean ez, ez dut asko entzun, baina bueno. Ba, gaztean seguro. Eta bestia bizin ba hori. E, eh, 2008 bateko udako, ba... Hit, tako bat, ez? Hit, ba, bat baino goia egun izen baina bueno. Mm, bai. Honek nik uste irazia dela... Ba, bueno, bintzen nire belarrize geien eh, erre dauen hau izen Eta bueno, eh, batiponek esan eban, eh, elkarrizketa bat ema, bueno, ba, kasualitate moduen, bueno, kat, be, be ustez kasualitate izan zela parkatu, ba, bimila ko fer Big Girls Don't Cry, cry abestian... Eh, <laughs> Aupa, inglesa, eh? <laughs> tarte oso antzeko edo lar, lar antzekoa dan, zerbait gertu dala bere estribioak inbe bai. Hmm. Hau da, Fergiren Big Girls Don't Cry abestia ah. oh. estribillua oh, yeah. eta Rabo Alejandro Antodetin ko estribilluak badekila antza nahikotxo. Batez hasieran baina gero, ez dakizan esan, baina melodia aldetik badoi ez banatzen. Baina hasiera baten ikusten dugu zan lerrue badoien leku beretik, abiadura diferentitan, baina batek era desberdin baten bukatzen dauen. Entzuli jakin dizuen, rekaldabil eskuekin esan guran lerrue. <laughs> Melodian, eh? Lerrue. Bale? Orduen. Venga. Entzun geinke... Bueno, ontxe, ontxe torriko arrabal genjandron estribilue, entzungo guapurtxo bat oin... Eh, bai, mm posible bada, igosa zuen momentu aten, eta hau da. Le? Oh yeah! Beste behin, gehatu zaizien meluidak imakarri. Eskua gora eta bera. Eskua gora eta bera. Olatu eginez? Hale <laughs> ba. Eta guazen oin, Fergiren Big Girls Don't Cry. Oh yeah. Bale, neskan diek ez dute negarrik egiten. Justo, de, <laughs> izango zela itxulpen eh? <laughs> Bai, bai, izango zela, bai. Eta entzungo dugu... Berro eta margarren segundutik aurrera, más o menos, tekniko. Bai, bai, gauzagu horprez, ez da? Aurrera txeko. Bale, apurtxo bat atxerau. Hori. Venga, dale gaña. Bai, buela. Bai, te digo. Bai, bai. Oin aldatzen da? Oinarrio. Buelta. Vale, MM aldatzen da barrio. Eta ya badoi, bakoza da. Bai, bueno. Ba, honetaz aparte... <laughs> Oso ona, eh? Eta hori, bai, bai, bai, bai, hori, entrevistetan, nik ulertzen dut, agian zu, eh, abestize, ba hori, sortzeak orduen, gure barik urtein jatzule, baina olako ekoizpen lan baten atzian, ba egon osea. Ba, bai, bai mundu, munduko maian. Mundu maian, hain ezagun egin abesti bat. Mundu maian, hain ezagun egin beste e, abesti bat. <laughs> Ba, beste abesti baten antza ekonez. Osea, eukitxeakuen, ez konturatzi, ezu. E, eh, grabak eta prozesu guztizen edo zure ekoizpen taliek, ez konturatzi. Egian egon aldala plagio akusazioa ni arraro egiten jota. Eta tipurtun da entrevistetan esaten, ba hori. Eta solidea dute izen zala. Bai, irrati ziren egon zan da. Baina, bueno. Irrati egon zan gazta entzuten da. Ba hori da. Ni momentu. Ez ez Ah, ez ez ez ez arrezi. Eta horretarako, badeko abesti honen beste tarte bat. Beste abesti baten. Tarte bateko antza dekona, demostrutan. Abesti hau? Sí, baina bardinek. Bai, orden, todo detin abesti zen, badau beste abesti baten, tarte txo baten, antza dekon, tarte bat. Eh. Osa, gudako jito honekin dauz, bi abesti kolas, inplazioa. Kolas, bat egin dau. Ah, <laughs> Eta azte manaz, ja, bueno, musikak sartzen, ja, luzetu neke, baina bakarrik hartutez, melodia tarte horrek, bale? Oh. Orde, entxungo dugu, todo de ti berriro, e, berro eta malau segu, e, garren segundotik, bai, badeko susta. Eta geratuko gara, azkeneko, esaldi bako etxan azkeneko notetan, bale? Dale, gaina. <laughs> Aquí todo, ahora está Pasola. Sí. Hau ez. Hau. no adiz. nada algo fuera de aquí. ¿Vale? Inicio de no hay gravedad que me pueda Me pones ¿Vale? Gais una gara, horatcheko, nondu fundain. Bai, vale, hola bai. tu, vale, bai. tu, eh. Bagua seno, marcel. Fines, finese. abestia jartzera jartsera. Eh, minutu bat, eta eta zibillo bat doie mhm, eta oin <laughs> eta berdin bukatzen baina kalkau, eh? danik galera itxela eget. zela enkontruetu zegoen nago gauzen nago Kulturia, general. Kulturia. Kulturia. Kulturia. Kulturia. Kulturia. Kulturia. Kulturia. sur, sur, dana... Kulturia. Kulturia. Ah, hone justo ez, eh? Momentu sekarri dotan guztize, kosetxa propia. Gero ya el duro de referencia que bai bai bai. Aupa, reka. Aupa, reka. Bai, vale. Tío. Eta ya, bueno, Euskal Herria... Música asko entzuten dozu zuke, eh? Bueno, eh, aldo dana. <laughs> eh, eta guazen bueno, bertoko talde baten adibide bat ikustera. kasu honetan ikuste, esiela Rau Alejandro Besain eh, deskarau eta pur bat disimulo zein dabe. Guazen entzutera... No genen kea, kearia bestia parkatu. Zazta, eh? Zazta. Vale, eta bueno, eh, no genez dakit ezagutzen duzuen donostiko taldea. Zeran ez. Eh, pop folk edo bai, hola, bai. country tidoien estiloa mm -hmm. jorratzen dabe, eta mm -hmm. bueno. EITB kondo saldutako taldea. Produktu, bai. bai. <laughs> Produktu, produktu, bai. bai. Eta bueno, ba e, Amerikako musika jarraitzen duzen ba, onartzen da behaiek, bai Manfor Anzons taldie referentze moduan dekiela, baina nik ustea beste honetan pasabin dela. Entzuten dugu zen <laughs> gitarra arpegizioz aparte, horren esartuko, baina e, bigarren, bi minutu eta hogeita mazik garen segundutik aurrera entzuten dugu zen trompetak, trompetetan jarriko guarreta oin, bale? Bai? Mhm atxera, atxera, atxera, atxera. Hmm, trompeta. Trompeta egiten zu? Vale. Entzuten die? Txamarra gora. Bai. Txamarra gora. Bapu, baina bai. Bapu, entzuten die. Oin bai. Bai, ba, bueno, oin. Estribir esartzen den trompeta horiek, etxien iuel, entzuten mozue, argizel guztien da, Baina... Trompeta horren eh, lehengo iru notak edo lehengo iru… not bai notak. Naiko sutzie baina bai. Está aquí segaiti baina Manfor Sonsen I will wait for you abestiko trompeten iguela die. Bai, egonaz pentsetan nabesti horretan ni bai. Ni ni ni bai. Eta ni que nabesti sin baina ni bai. Ni bai egonaz. <laughs> Baina casualidad bai. Ja, latza. Zure referendidan talde baten trompetak bai. oso antzeko sartu izena. Orduen, e, eh, tekniko aukerako gu <laughs> I will wait for you I will wait for you okay. I will wait, oh, yeah. I will wait for you Raka, Raka, entzuka agintzen duzu, aukerako gu Bale, orduen entzun gu Aginju Iru garre minutu eta mazazpi segundutik aurrean txuten dizan Trompeta horiek Hau zela, hau korra Bale, oin aldatzen da Osea, kanta bardina da Eh, beste es. talde eh. bat. Eh. Beste talde bat. Ah, habla, I will wait for you. Plagi eh. <laughs> Vale, iru le demo iru notak igual a die. Nei. Bai. Baina, gero ya. Bako bai, ez da Orduen. A ver, a ver, a ver, nota ver, a ver, a baina... Nitzak, ba hori. Ba, ni ez daki kaso haue kasualidadean edo ez, baina ni uste... Igual hau salatu biko zen, ez da? Eh, salatu ah, ez. Bueno, <laughs> <laughs> bueno. bueno Baina bintzen, jakina gazi, ez? E, eh, alarteko nera jungo gara, ala. E, eh, igertzen da, nik no genazko atxekin dut. Eh? Igertzen da, bai. Salatu ez, baina bintzen, eh, de... Zakit, ez da bederako lekue aldugu zabaldu, ez? Tartu honetan nik uste. Eta... Vale. Eta izpiretien nik uste, bueno, aukera nadala, baina... Horren zera, Twitter, bider, Twitter bidez igual zabalduiko. Bueno. Eh? Ez da bai da hori. Bai, txoetik ez, Zalduen, eh? bai. Regal, hori hartuko. Sarea kastindu biogos. Sarea bitartez. Ba, bueno. Ba... Ba, ni horrez hartuko. Ni bakarren bakarri atorremen datu objetiboak ematera eta zer dauen esatera. Ja polimika edo... Hori ba, datu eman guz, eta gero errizek esan beza. Hori, errizek esan beza. Eta bueno, hastio nire aldetik, hau izan da dena, bai. Eh, denbora son dogeis esta técnico. Ja, beste bain elegante, eh? O sea, oso interesgarri sinu. Bai. Bai. bai, bai. Hartuko bai. gara. Bai. Eta bueno, bai, e, materiala baiko, baina bueno. Eh, <laughs> bai, bai, bai, gustuna tableta baiko zure hor, bai. Bai, bai. Itzel. Eta bueno, ba, eh, placer bat izenda eta gaurko programa gurtzeko entzungo berriz baina ziratik. Man for zaldeko, taldeko I will for you. Eta, sin más, urrengo arte daten, zuleok. Ondo segi. Woo! like a stone and I fell heavy into your arms these days of darkness wish we'd known will blow away with this new sun. But I as well as strong and use my head alongside my heart so tame my flesh and fix my eyes A tethered my en hogeita hiuan, arrestiko bostetan, bardozeko eskerbaretan, bimileta hoita bateko silaba txapelketaen, bigarren finalerdia. Bertsolaiak, miren artetxe, maiaren arzaiu xantia, sumai murua beha, jamun txok irati alkantarilla urdan pileta, eta ikerreltuna. Zuhietaen hoita hiuan, bardozen, bimileta hoita bateko, xilab txapelketaen, bigarren, final erdia. Arrasatxuek, zama mesen, baina mentxe gatoz bueltan. <laughs> Bai, bai, eta entzut zu, eh? xilabako gure espantxek ize, eh? animau, xilaba bertso txapelketi entzuten, iparraldien. Eta jarri jimiko gure saioa aurrera eta aztero moduen gure elkarrizketa zuen, deko gu, elkarrizketi, eh? Aitor pekatari elkarrizketi, eh? Eta beste barik, intru, eh? Ez tau introrik, ah. hasi que simaz, venga, ba. Gazien guzunien, aurkeztu gure gaurko ah, gombiratu, Ez gaurkoen. Ba, ba eskaletan ez du bipin eta, ba, aztu jaku. <laughs> Vale, vengo, vengo lako <laughs> Aitor pekatari. A ver, Maitane. Aitor pekatari. Ba. Maitane, maitane Aitor pekatari. Asierre. Bai, bai, bai, Venga. Bai, baina itxan, baina Bueno, eh? Joder. una insusenien, dugu improvisazioa. Maite txukuna karen jo, bai, eske gure laixerrateko konfesionari jo hau intro gasun bia, es, ja claro. kategoria bat baikuta. Konfesionari jo ona, eh, abaien bai. en eh, eh ofizinan. Bai. <laughs> Pekatu gaitortzeko. Pekatu gaitortzeko leku egokiz, eh? Bai, bai, bai, bai. Olatza. <laughs> bueno, ba, a ber, Pekatu gertatu ete di el lau hormonen artien. <laughs> Andera, erzabaldu emelo hori, ze. Wow. Sintxo zintxon gara mintxo bat emiko, eh, huel, eh? Ui, ui, ui. Hemen, eh, baiku, zulue gure estu joko... Eta zulorik. Nun ni gustez zuzu. <laughs> Egon zan, da horre... Zarrotu ba, duen. beri horre. Eh? Bai, bai, bai. Hor dauz, arroza zareko kartela. <laughs> Zulbetan. <laughs> Entzule, ez gabiz den pori etxen. Ja, ez, ez, gabiz, komenten. Ja, ja, ja, ja, ja, Bueno, hori izen da... Eh. Bueno, olako... Baina, entzule, kontestu nire pinibide. Sartu da imertan bai. rekar, eh, sorgin sudur bategaz. Bai. Eh, gara gardo pilla eskuan. Eh, Aitor Pekatari. Aitor Pekatari. Gaurkoan, eñaut aiartza buena. <laughs> Onda, onda, preparaute, bai. Zel, zel. Uno, ba, kixuin ordan gaurko gonbidatu, eh? Ta... Bai, bai, bai. Gaurkuen gure urbiletik ibiltzen den e, pertsona bat gu, inauta jartza guena. Opa, ratzaldeon edo gabon, ja, ez dakik sortzi terdiak, ja. Deko zu bizetete, igual? Gurantza. Hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ekarri dugu gure inguru gure inguruen hainbeste marrazki eta hainbeste proiektu du eta saltzatan sartute dauen e, eh, pertsonia einaut dala eta orduen pixkat e, pixkat espliketako asteko espliketako aber eh, zure hasierak eta bueno eta gero bai zure proiektuek e, zeintzuk izen dien ze proiektutan sartu sartute zauzen orain eta eta amaitzeko engogu pizkat e, eh, azkenengo zetan eh, ibilizaren. E, Orduan pizkat e, eh, kontetako zelan hasi zinen pizkat e, marrasketen guren da zelako proiektu txikietan hasi zinen hasieran da pizkatori galdetzeko. Hasiera baina hasiera profesionala quedo hasiera hasierak. Semi profesionala, eske nik gausaba mm-hmm. buruen da gero galdetuko txut, baina ba. hasiera semi profesionala que eh. hasiera hasiera da Bobby Botan Marraskia eskolako beletra idazten ikesten. Bobby Bota, hori gora antzatu. Bobby san Bobby Bota, a <laughs> Bota, san Bota, Bota berde bat. letra traidazten ikesteko ipuin bateuen Bobby Botana eta goratzen dute ina dela hori klaseko lan, eh, nire karpetan ina dela, cuadernoen ina dela Bobby Botan Marraskia. Eta ero, ondo eratu jaten antza, eta klaseko danak etorri jatezan, bobi botan marraski segura biela euren kuadernuetan, da hor dute izan, ah, ondo moten jate, marraski segure. <laughs> Hori da, lehenko, hori da, zira txue. Bai, oza, zira politia egin, eh, Bai. Bobi bota, bai. Bai. Goratzen, no. <laughs> interneten sartzen basari dau bobi bota, eta ikusiko zu, puñen ah, bai? karatu lie dau, bai. bobi bota. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Zan bota berde bat. Bai. <laughs> Baina ba- politia izango zan antza Bai, Bai, bai, bai. Zeguken sudur gorri bat eta... Mhm. <laughs> bat. Erto. Eta ja, hasiera era semiprofesionalak izan zen, Ba, oin 6 zei zazpi urte izango die, eh? Ja, ez dakite, eh, 6 zazpi... Ba, bueno, hortik. E, Erabaki naben, nik gure nabela, bueno, marrazki... Marrazki munduen profesionalizetan edo semiprofesionalizetan, edo, bueno, dirutruke hasi gure nabela... Eta horra hasi nintzen pixkat, e, bueno, e, eh, kobo, oza, holako eh, crowdfunding, ingleseko berbak indipen. Mm. plataforma bat, ez? Bai, hmm. eh, karena, ozan, modan eguen, sortu daien Euskaldun batzu, sortu daien holan karena plataforma, holako crowdfunding plataforma bat. Eta horrein naben pixkat, Nik gure nabela e, eh, marrastu, ez, marrasten hasi eta proiektu hori pixkate eh, bultzatzeko eta horra nintzen e, eh, erabakina, bueno, e, egunero egunero egingo dut komiki tira bat, ez, ikasturte baten, ba, pixkate marrasketara eta komikisetara dediketako eta hor ikasturte hasiera baten hasi nintzen, Venga, hori, hori nahi dotein. Claro, ni genuken periodiko baten e, zera, o kontraturik ez ezer. Da orduan interneten publiketan da da hor pixkat diru eh, lortzeko edo pixkat oihartzun lortzeko hasi nintzen crowdfunding bat proiektu hori jentiek babesteko. Eta hor, zan, ba, bostu, bostu euro moten boa zuz fundinien karikatura bat zengotzut. Egen eh? boa zuze, ez dakit, ama bostu euro komiki tira bat zengotzut. Eta holako, holako, hor, eh, kriston bierleku opina, eh, gero bai, karikatura guzti. Karikatura bai. bai. guztu. <laughs> Pila bat karikatura enbier gero, kriston lana, ez? Holako publiketi errez da, baina gero, karo, gero tan yeah, ematria turrez gero. Bai, bai, bai, ganera, karo, zan, eh, proiektu urtetan bada, karo, zu lortzen bozu minimu krofundineko zera, san, ez? Lortzen bozu, bai. orduen bai, enbiozu, baina bestelan ez baina gero, hostia, baina ni ja egiten, so, ez eh, mhm. gero dana batera. <laughs> bueno, exitu ben horrek rofodinak, ez? Bai, bai, bai, ukia ben, ukia Horre, berez bosteun nuen ipenina benenik bai. eh, zera, eta 1500 mhm. eta edo... Jo, bai, eta hortik bai. ze proiektu atera, señor? Hortik urten zen, hori, irribarrez eh, marka, oza, hor pixkate... Bueno, irribarrez dator hor Twitterreko kontue, eh, bai. delako, honik irribarrez, arro, irribarrez eh, bai. ipenina Twitterreko kontue. Eta horra hasi zen ja, bai, irribarrez, irribarrez, irribarrez, eta hor komikitirak egiten eh, ikasturte guztixen. Eta, eta hola, hasi zen, ba, gero karikaturak, jente hasi hmm. jaten aparte, bai, hortik aparte, gero bai, karikaturak eskatzen, komikitirak eskatzen, eta, mm eta, eta bueno, horra zizan pixkat nire, Horra zen nintzen bezero, bezero batzuk eukitzen. Bai, mm -hmm. oza, gero gabonetan eh, akumuletan jatzu zen ez eh, pedido mm. bastante bai, txo, Bai, bai, horre ba, olentzero eta mari domingin oparixek mhm. eta... <laughs> inaut, eh. De repente, ez da gizema, urte guzti zen eh, eh astut eta... Jo, azkenen urtietan izen da, dantzatarlekoen mhm. lagun izkutua, de repente, <laughs> inaut, eh, dekogu, dekogu bihar baskaria! <laughs> eta bat abesti, inauten, eh, inauten marrazkiak eh, bai. regalik. eta, eta, eta, eta zein da horrekontu lagun izkutua, ezkutuko ez, dekogu bakoitzak amar euro. <laughs> Eta bueno, esatu, bueno, vale, zuk erosin marko bat, erosin, erosin marko bat, eta, ba, bueno, eta, ondo, eta erregalauko txut marraskitxe. Hmm. Hori be oine, enaut, diruen eta komentan dozule, ez dakit, nik beti entzun izen dotez, eh, ba, ez dakit, eh, arlo artistiku edo, batez be, marrasketa arlu edo, ez, ba, ez tala hartzen lan zer moduen edo, ez? Igual askotan, e, esaten dutzuela ba, bier bat egiteko edo, baina igual musutruk edo, es, e, diru simboliko bai, bai. eta ez dakit, honen inguruen zeiritzi dekozun edo, bai. zelan ikusten duzun artista ikuspegitik edo <laughs> marrazkilari bai. ikuspegitik. Uste dut juen intzela psikologoan, ez dakit, 2000 eh, eta amalauen hasi eta 2000 eta garren urtera arte, psikologoan juen intzen, eh, ba, ez dakit zen bier, hilien behin, bihaztien mhm. behin, mm -hmm. pentsa hor bost urte dauz, ez, tarte horretan eta diruen asuntu urteten zen sarri eta hmm. beti ostre baina eske nire lana eta beti esatu zen geixa baloro biotela nire lana. Osea nik ah, niri superkatxe egin jaten nire lana baloretik, gero niri gustau egin jaten nire lana egin, mhm. orduen hmm. gustora dut eta karo hori gero diruten Ez, ba, karo, guztura egin ez dutazen lan nahi presitxoak ba, egin baina. Baina bai, gero urtietan aurrera inala ikesi dut, bai, pixkat lana baloretan eta, eta bueno, ba, pixkat Eh, kontuten hartzen diru kopuru baina bai hasieran ba, karikatura bost mm -hmm. euro baina gero esaten zen du baina zenbat tempora tarte dando su karikatura mm -hmm. batiten ez da ordu bat Karo, orduet boste euro kobrau biozu, ba, hori mhm. noko horretan da, yeah. ez? yeah. lanetan, eta kontuten hartute, gero, marraskilari autonomo batek, ez teko lana orduro, oza, zu mm fabrika batera edo bulego batera edo basu ez, e, eh, oza, zuk badeko zu lana, ba, sortzi ordu, zei ordu, edo dan alako lan arabera, Baina, mm -hmm. karo, nik esteko lana sortzi ordu betetako iguel egunien. Orduan Orduen, eh, gero bestelako lanetan formakuntzak eta egoten die edo taier barruen, ez? edo mhm. enpresa barruen, edo horako zerak, eta, karo, nik hori dana bai nik pagau biot. Ez? hori gero kompensa benbida presizioen, eta, ba, Oina adibidez, marrasketa klasiek emoten abilela, mhm. konturatzen ez be bai, karo, marrasten ikesteko, momentu honetara hiegetako bai, bilbide baten bierdala, ez? Eta mm bilbide hori be kontuten hartu bierdala presitxuen, eta hori be, mhm. bueno, Baina bai, egitxe esan. Danun sabiz ba, marraskilari... Oin sornotzan abil. Ekasle moduen. Sornotzan <laughs> bai. Sornotzan akademisia baten e, estudio dos, uste da, akademisia, Mikel Berrojalbiz eta Arginia Berrojalbiz egaz, mhm. batera, eta ba, horre, oten dira, zaparrillo eta, hmm. ba, anibilen gara, zaparrilloei, ba, ba, gota montetan dau bere kristu, eta, bueno, ba, nik hmm. bobi bota gaz moduen. Mas, mhm. <laughs> Gero, ba, bai, ba, ba, parkatu, azier, bota. Bueno, nein guruen bada, zu bota, eh? Ez, ah, aurrera, bota. Gero, bai, eh, dekot, eh, Nik etxin badekot ba, eh, hau bakit pizkan lotzi mototxule, baina nik etxin badekot ba, olako liburu bat, aspaldi atera zinune, eh? <laughs> poema liburu bat. Zose <laughs> horren inguruen, zose rezateko, zose rezateko badeko zu. Eh, zen lan da hori, zen lan zan. Ota, eh, liburu eskatera zinune. Eh? Bai, baina zen deko titulu jo beti. Eh, Gogoeten kronika. Gogoeten, bai, hori da. Gazte baten egunerokoa, gogoeten kronika. Bai. Bai, bai, oindala gitsi. Ni firmaute, de, firmaute eta deitatu eta nahi. Bai, bai, bai. Oindala gitsi, bilin nase beste kontu bat dela eta, baina e, liburu horren bile. Eta badeko esan dino etxien, eh, ale batzuk. <laughs> Kaja, kaja baten. Hainikurat eh. bat. <laughs> Obeto ez, obeto ez. <laughs> Igual aquí estaba lotxa por bat emoto Bueno, hori izen zan instituto sasoi, eh? Bai. O sea, ikusi bier dago reñaut nerabe bat. <laughs> Eh, amazazpi, amazi, amazazpi urtegaz, institutuen. Eta horre, ba, institutuen durangoko institutuen egon zan, poesia talde bat egon zan. Hmm. Eta horre, ba, izen emona ben, eta horre biltzen ginen, da izan poemak idatzi askorik eskendu neiten han, eiten gendun, ba, tarteka juntau, eta behin goberatzen az gero institutukuekin junginela lesakara, eta jorri bota gendule, eta, ah, eta gero gaztetxiko, gaztetxeko urte urrena zan, iso horretan, da etorre ginen, da poemi urrengo ez da? Da jorri baina poemak gero nire kabuz idazten abezan, da urrengo urtien universiadien arte gertako lehengo urtien neuken proiektu esan eh, marrazki marraski batzukin imina bezala, eta orduan inabena esan, poema bakoitzari marraski batain. Hmm. Eta gero esan, bueno, ba, materixar laudekoten ez, ba, arkitaratu ingot, publika ingot. Eta publik gau nabe, baina, <laughs> karo, gaur egun ikusitxe, bada, dana, jo, maitasun romantikoa, e, Euskal Herriakiko, ez da, bueno... Tipitapan egon zan salgai. Eh, bai, bai, bai, <laughs> bai, xin, ba. Tipitapan. Oixe, oixe. Bai. <laughs> bai, bai, badeko liburu bat argitaratuta. Dabi jaute poema poeman inguruen da dela berbaiten, eh, apurua gurenotzun galdetu, ez artista moduen, esan duzu bai marrazki gintzan zentrarru dela, poema be ikutuzule, ez dakit beste, beste arloren bat ikutuzun, eta gero galdera dauli da, gero e, marraski gintzan aipatu duzu, eh, ba beti komiki, komiki arlu eta jorratu duzule, baina ez dakit juel beste arloren bat ikutu duzun, edo apurua eh, kontako, obra zuhe bilbide apurua eh, ikusteko zelako den. Bai, osea, bueno, poemak eta holan idatzi eta lehen e, geixa ben igual, eh? Eta, ba, izan... Igual eskulturak edo... Ba, eskulturak egin horre arte garetan eukinen... Trauma, eta... trauma bat eukinen irakaste bat egaz, eh, eta ja, eskultura, nire eskultura ibilbide horra amaitu zan. Baina ez, ba, gero ipuinek eta holan idatzi eta adibidez e, mm dut, eta... Bai, komikixek eta hori ipuinek, azkenien historia konteti, ez? Eta, mm eta marrazki bidez. Gero egitxe da niri pasaiatela gauza kurioso bat, komikixena eta ipatu ez da, beste mundu bat edo pixkate marrazki gintzan inguruen. Euskal Herrixen adibidez komiki gintzan, ez da gizuek eh, salia izarien, ba, seguramente ez, ez tozu ezagutuko Euskal Herriko komiki giliek eta holan oso gitxi. Bate hon ba, bai, bai, baina, bai. bueno, hori <laughs> normala, lasei, lasei, ez tozu ekarburik hartuko horreaiek. <laughs> ba, kontu da, Euskal Herrien kriston nivela dagoela, ma, e, komiki eta egiten dagoezena marrast, marraskilari xetan eta gidoi eta bai, kriston nivela dago. Hortu mhm. Ordu nire marrastkilek eratzen dira pixkat flojo. Horretarako. ez da hmm. nivela emoten. Hor, pixka flojillo. Eh, bueno, nire iruitzin jate eta jaso duaz bebai jolako feedback batzu. Ba, pixka, ah. E, segun ze estilotako komik hori beti be, baina... Eta gero beste alde batetik, es, gero dago ilustrazioen mundu, eh? Mm -hmm. e, pixka ilustrazioek eta itxende bezenak. Eta karo, nire estilu ebe, igual, ez da hain ilustrazioa bideratzen. Mhm. Eta hor da, eta nun hostiak okatzen dira inauten marraskisek, ez? Osa, <laughs> hostia, eta nire zein bion nire marraskisekin. Eta nun deko kabidi, ez? Eta orduan, baina adibidez, azken aldixen asinaz, eh, pixkat eskuntzara mhm. begiratute, bideratuteko proiektuetan, pixkat eh, didaktikuek, edo unidade didaktikuek, edo eskola mhm. ariketak, eta alako, alako kontuetan, pixkat. Hor bai ikusten nabelako, ba, marraskisek simpliek, baina ez tia ilustrazio lan poetiko, estetiko, zerak bez, ez? Eta, ba, bueno, horre igual eukin aldabela, eukin aldabela Eta gixe da oin asken aldi zime bai, akuarelekin eto lan hasi zela, baina hori ja beste, mhm. beste nire holan... Eh, <laughs> hori be kontau, ez? Bai, bai, oza, kontau bai, <laughs> ni, nire bolara eta hasi nintzen pixka eta akuarelekin, bai, guztetan jatelako, eta gero bai asina zela saltzen laminak eta, uh oso estilo diferentia diela, ez? Eh? Mhm. Komiki zerak eta gero akuarela kontue, baina bai, akuarela naganera egin du pixka tolan, plaserez eta oin mhm. kargu batzuk eta baten egin aben eh, arrebien txakurre egin aben eh, holan bat eta gero hasi atez txakurren eh, <laughs> akuarela eskatzen dara baina baina bai, bai, nire txakurre nire txakurre baina bi txakurre ina bezan eta beste hiru txakurren biduaz ba, horrepe gabonetara golentzero eta domingo e, laizia bai, irrati jeme badeku txakurro ofiziala eh? agertu da <laughs> ah, bai, karikatu da bai, ematen bai. eh? así que animeta pasada inaute aurre <laughs> badeko guai gero akuarela kindaz esan ez eh, bueno ni Eh, marrasketan ez nazo zoa ditu, baina ustot azkenengo akuarela dala e, indosun, azkenengo lamina indosun ez? Eta bai. hau da, lehen e, aimarrek esan den moduen, atxondoko e, lagun batzun, e, zenidiek hildiela eh, bai. txalupa bai, bat, bai, patera bat. Hori, aipatu dugu moduen hasieran hori, bai. mediterran izun hildia, txondoko horritar batzun e, batzuk, ez? Eta horretako ekin bima sortu zuen Bai, eh bueno, albiztie danok gustot entzun gendule, mm. albizte gixetan, ero eh, komunikabideetan behirak korri, ez? Eta jo, hain, gertu, ez? atxondon bertan, eta Osa, atxondon bertan bizidien, ez, hiru herritarrek saspi zenide. Mm -hmm. Saspi zenide, holan, pun, Ez, eta, eta zan, jo, bost urteko ume bat tartien, ez da eta ez da mm. jo, ez lako gogorazta, eta justu atxondoko lagun batek, e, eh, bialdu eskun, ba, bueno, laguntzak eta saltzen hasi diela, ba, batzeko eh, diru horren eh, horren konture, ba, karo, ze, gorpu horrek berriro repatriotako berriratzeko, mhm. ba, gorpu bakoitzak, gorpu bakoitza berriratzeko irumile euro bihardien, mhm. antza. Mm saspi badie eta bat mila, matematikak bai. horre. Bai. Eta, karo, <laughs> e, karo, ez eta bimen, que ez teko hainbeste diru, eurek mm -hmm. esteki, eta ganera, hainbeste dienez, ez, hain erritxik izien, eta hainbeste saspi izien da, karo, diru hori batzeko, ba, e, bono laguntzak eta saltzen hasi ziren da, bueno, bono laguntza, ba, ingot, Manik ba, nire kabuz, ba, karo, ba, marraskilari bat ez errein aldau, ba, zaki, nik erosina den laguntza hmm. bat, baina nik, zana, jo, eski, hogei euro emonda bakarrik edo... Karo, iru milera, ez? E, e, oso, oso da, eta orduan bai. esan, bueno, ba, marraski bat engot, eta eureri pasa honotzien, haber zer iru jakien, ez zer, da, ba, oso ondo inaute, laguntza dana aurrera. Eta bai, mm -hmm. Eh, laminien, eta, da, bueno, hor, ba, ustartu nabezan, ez, pixkate bi zer horrek, eta laminien, eta saltzen ipini naben, eta ja jo, ba, eukin dau, e, eh, arrera oso oso hona eukin dau, eh, hor, eh, sare sozialetan eta zabaldu naben, mhm. eta honezkero 2.000 euro batu doguz. Mm lamina, lamina horrekin, bai, ja, 2.000 euro horrek pasau dutzia eurei, Osa, oso oso doi, ez? E, lamina gaitik irazko. Lamina, eh, bai, horra doztu duen esan, gero bidalketa gaztuek edo... Mhm. Esan bi erdabe bai, eh, gertu oinatiko imprentan e, eh, bai. imprimitzeko asmudeko ule, eta gertu kueri esplikau notzien zetako esan, eta esan da bienea gaitik, de balde ingo da biela mhm. eurepe uh -huh. impresiño dana, así que... Jo, nahi flipau inamen bai, esaten nahi badio, ba, mhm. hor... Ba, egunken ez, ba, ataratzen dugun diru parte bat, ba, izen biherko da imprimitzeko, gero, ba, bidalketa gaztuek hori bai, igual, saiatuko gara aliketa gehiinak eskuren moten, baina 2.000 mm mhm. euro ja garbi joan die, hori bai. e, e, ba, bueno, e, horretarako, eta gero ikusiko dugu ondino, oza, geix hau beba ez eta horre mhm. ikusi bierko dugu haber zenbat, eh, zenbat dan den. Eta e, entzuleren bate batek adibidez gure badago lako lamina materosi bere are apurre pinteko zelan inbierko leuke edo? Ba, hor, sare, so, sozialetan sartzen bada e, ribarrez, Facebooken, Instagramen, bueno, mhm. Instagramen urluma. <laughs> Urluma, karo. Eso oso esplika hori, eh? Karo, karo, akuarelak die urluma, eta eh, komikixe die irribarrez irribarrez, baina, bueno, bizitako batera idazten badau berdin da. Mhm. Eta Twitterren be, irribarrez, arroba irribarrez, lehen esan dutu moduen, eta hortik eh, idatzi mm eskero, ja, ipiniko nasberagas Eta beste lan, ba, eh, anboton agertu da, ya, telefonu ebe eh, bai, así que ya. Dana bai. <laughs> eh, eh, publiko. Dana publiko, sí, sortzi, sortzi, sei bederatzi, sortzi, bederatzi, bat bederatzi. Vale, repikatu, por si <laughs> Sei, sortzi, sortzi, sei bederatzi, sortzi, bederatzi, bat bederatzi, horra idatzi mesu bat, eta hortik esango zu ba, zelan ordain jo. esan, justo, ontsi, abixe bizun mes ordaintzeko eta eukin jot, Baina <laughs> ontsia bizia guzti, karo, hile beteko claro. bizumek jain jota zela. Ze, karo, iru, edo da, maksimua. A, ah, hartu be, bai. Karo, karo, karo. Ba, kreston, hori ez da iten. Hori zela, ba, ba. Orduen eh <laughs> Aitor Pengela, Aitor Pengela. Aitor Pengela, bai. Aitor Pen eh zena esaten da? Konfesionari Konfesionalizu. Bai. bai, bai. bai bueno, Aitor Pengela besango da euskeraz, ez? Sortzi aite gure eta Es <laughs> que me satara gitxi parkatu. Eta eta beti eh, danari galdetzotzegu a ber zein dan eh, eh irrati zen guri esateko moduko pekatu bat Eh, entzuliri esateko moduko pekatu bat. Hori, ez, bai. aitor pekatari tartera ekarri zaitugu, elkarrezketi inotzugu, eta gure konfesionari zuen zauzula, ba... aitortu biokosu bai. bat. Da ino ez dakitzen abada, ba, beto. <laughs> Ba, txabal. <laughs> pekatu bat, pekatu bat. Justra, hori, harina bat eskero ekarriko nahi pentsaut, eh? Ez da, erresa, hola, enbote pronto da. Gaur reinaute asuntu eda, gabizela gaur <laughs> apura de espeso. Gaur, bai, eh. bai, gaur espeso, gabiz. Se eskara mendire jun, da gauz bat de espesillo. Asi que, bueno, pentsau xo, emongo txugu den pori, eh? Da pekatu bat. Lan arru egaz, familixiaz, eh, amodixuaz lotu ikue, Plagioren bat. Plagioren bat. Bitu. <laughs> Bitu. <laughs> Venga, va, onartuko, onartuko, uh. pekatu bat. Hau bai da benetako pekatu, eh? Benetako pekatu, eh? Benetako pekatu, eh? Karo, lehen ibili gara diru kontuei buruz berruetan, ez? Uf, bai. Ta, karo, zui eskatzotzu karikatura bat, ez? Eh, karikatura bat egin jaut ez da gizera, eta, Vale, bale, eta, ba, merke, merketu ingotze, eta ez da gizera, ez bestelan ez ez esango ez da gula nahi, edo, hmm. ez? aurre kontu eskatzen da ginean, da. Bale, ba, e, pff, euro bale, eh, vale, venga, da, bi altze hostia argazkixe, eta gertzen die, ba, bi aurpegi, hiru aurpegi, e, eh, bate paki zelan, ez? Mm. Osea, ba, wow, holako ez dakit, kriston arpeikera diferentiek, eta gara hori, gero, marrasteko eta gero gure dabe, ganera antza eukitxi, eh? Ez? Mm. E, eh, ar... mm. Dai, bi errasko deko, ez? Bi errasko hmm. deko, eta gota marre uruen ez da konpensetan, da orduen, pekatu eda, inoz, denpora solan justo, hartu, kalkau, argazkixe, eta <laughs> tomar porkos. ona, ona, margotu, gero gainetik, ba, temon karikatura estilu edo, baina baina kalkaute. Eh, holako. Oinarte eh, igual, oinarteko pekaturik eh bai real eta igual. Hori da benetako Veneta Benetako pekatu, baina onartu biot Ez totela eh, bai. <laughs> egin, eh, normalia ez totela egin. baina, enau, esan bihotzut nik kalkaute eten dut, eta ez tot lortzen zuk eten zune, eh? Ez, ez, baina, bai, bai, oza... Trampa hona, cebolla, eh? Ez, ez, ez, ja, ja, a ver... Photoshop, eta ja, ipinen gara, ja, pixka bat, high level, high level. Kalkau, baina high level. Bai, ah, jo, ez da programotza, eh, atxondo guena eta ez baina plagia hori dindu. Ez, ez, atxondo guena hori da, originala enge eta originala etxien dago, de hecho, hasi eran pentsonan en superchartu geratu bilatela, eta eskenien ikusi nahi den en hostia. Ba, oso politi gertatzen. Bai, oso bai, politi bai, gertatzen. Lamen apolik eruteko etxera, ba, bai, hori, deitu telefono zenbakira. Azki, bueno, gupe laizia ratitik ezabaldu eh, sabalduko ekimen hau, oso politi data, eh, familia honek azkenen hauren dolue itxi alizeteko, ba, es, diru bilketi bierda bie gorpuek eta repatrietako. Azki, bueno, beste barik eh, eskerrik asko gutiarren, plaza Zuei, bat, benetan, da... Na, aurreko arte. Hori da, eskerrik asko. Mm. Ez dira betiko garai honenak Azken finean dezake utxa gara Barearen ostean datore kaitza Uda berri berriri ez guretzat Denborak aurrera eten gabian izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Aztan alen baino lehen aska gaitezan Oartu gabe arrun bilakatuta Oartu gabe Mugara, mugara Mundua gautsi zaigu gainera Maiti alen baino lehen aska gaitezan Ez dakigun nagoen oberenan dizut Ez dizudala inoiz gezurrik esan eta Zaude ziur ezin izango zaitu dalaztu inoiz Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena Baina orain maitia lehen Ikarriz eta boro bilonen ostien, bago, bai, izpitzak gure lelo planta kentzen, eh? Guztetxak, eh? Martxi hartzi guri horko Bai, bai, bai, gaur eh, kostata, baina bueno, purka purka bai, bagoiz aurrean. Bai, loaz, loaz ardia, gara, bai. ni bintzat. <laughs> eta horrela jarratxo biago, eta, ba, bueno, barri politiko ondo zuzen hemen inautek, zeikin dagoen zer ez dagoen itxen, eta bak, jo, poesia, marrazkizek, eta horrekaz zer egoten asko dute? Emozinu, emozinuek, bai. Emozinuek. Bai. Azken egin bai. arte guztizio ez, emozinuetatik urtan da, sozer da, ez? Emozinuen bai, eh, bai. representazio bat, ez? Eh? Zuzelako loturi indoten, eh? Aztiro, aztiro. Eta emozinuek aztertzen, maitan eda bilo horretan, eta berezkutik emozimetroa. Introberik? <laughs> Esto introberik. Esto introberik. <laughs> Gaur esta, o sea, sepas na hori Gaur. Isiltasuna izenda. Isiltasuna. Hori da. que bai. izango san. Bai. Ah. Bueno, kontu da. <laughs> Temporada honetan nasla hasi gure emozioak eta aztertzen. Eta pasaden pasadan temporadien bai ibili nintzen, bizkat emozioan inguren berbetan, mm -hmm. ibili ginen eh, bai aserrean inguren berbetan, bai. eh tristura inguren be, Bai, tarte bai. bai. bai. bai. Hm? Eta, eh, ane, eh, tarte horietan komentan nahi moduen, badauz, Paul Heckman eta kolaboratzaileak eh, izeneko lantalde batek, kondautako eh, kontautako sei emozino. Dienak, uh -huh. aserrea, ustekabea, naska, beldurra, postasuna eta tristura. Uh Eta honek antza, die emozino universal eta biologikoek. Uh Eta gaurkuen, erabakiot, <laughs> ustekabea ninguren pixkat berbeti. Ustekabea, eh? Ustekabea. Baki guzerran ustekabea? Ustekabea. Zer da ustekabea? Susto bat. Pixat eh, sorpresa da ustekabea. Zekuz kanpo harrapen nazak Espero ez dozun izo zerrez. Sorpresa! Sorpresa. Sorpresa. Oin pixkat baso dana. Otro batxo de zerrez. Gai honegaz pixkat baso dana, ez? Sorpresa, ustekabea. Bai. <laughs> Ustekabea. Ez nuen uste. Lekuz kanpo. Ustekabea. Lekuz kanpo izten zo zer da ustekabea, ez Bai. bai. Eta aurrekoetan ibiltzen nintzen moduen, gaurbe lurristegi txikia zebaldu dut. <laughs> Uste kabe topo dut. <laughs> Horre onda. <laughs> Horri zen amaieran. Orduen iztegian agertzen zanoan uste kabea. Eta amaieran dauelako. Eta uste kabean definizinak dino. Uste kabe epi punto. Uste kabean koma. Espero izan gabe. Espero ez den gauza edo gertaera. Orduen, uste kabi eser da? eskat holan, espero ez daun gauza bat, gertaera bat, edo dana dalako. Eh. Eta, badauz, balentzia diferentietan. Hau da, dauz neutralak, dauz atzeginek, eta sakarrak. Mhm. Mhm. Ez da? Bai. bai, da ni guztu bat ezbe sakarra gazgatzen garela elaskotan, eh? <laughs> Ez, edo... Bueno, onagaz gazbe bai, ez? Bai, bai, bai joder. Uztek, bai, imagina... Ez, eh... Bueno, eso es. Bueno, Azken aldean ere usteka txarra ukin josu igual, da, <laughs> da horregaz gelitu zera. Azken, oza, hori da jaten dozu ni gauza txarra jaten dozu ni, gelitzen zera sabore txarra, da gauza hona jaten dozu ni, ba, sabore hona gelitzen zera, ez? Hori da, Eta, bueno, esateko eda aditu batzen ustez, ustekabi ez tala emozinio bat, ez dakit zuek zer iritzideko zuen. Niko inarte enaben pepentzetan ustekabi yeah, emozinio moduen. Ba, baina, baina, bueno, izan bai, eh? daik ba, ba, ez. Izan da, ni benamen lotuko. Baina, buelta batzuk emon hostien, Osa, zuri pasten atzunin gauza bat ez tozune espero eta gatzanien e, eh, deskolokaute bai, moduen. Bai. <laughs> Hor, sentitzen duzu gauza bat guztiz desberdin, ez da asarri, ez da mm. bai. tristura, ez da postasune. Ja. Yeah. Da, eh, Uste kabea. Ah, ah, uste kabea da. Uste kabea da. Uste kabea da. Bai. Osa, ez da Aidan, zauz. Bai. Aidan. Aidan. Eta hori. <laughs> Gaurko laizi hartzen magazine moduen. Bai. Zago zine, <clears throat> uste kabean. Ba, entzule gola dauz. Uste kabean. Aidan. Horrega espizkat igual, gogorazti, ez dakit, eh, akorduen deko zuen zein dan sentimendu eta emozinen artekue. Horre, diferentzia zein dan, akordeon deko zue? Gogoratu izku zue, maitane bai. ba, espadina. <laughs> Klase teorika, mi punto. Kontu da, sentimentuek diela, haulan, sentitzen duguna gaz, zer ikusia dekona. Hau da, oine, sentzumenen bitartez, jasotzen dugune, mhm. hori, ostak, eh, ete, eh, repente, pasetainak zer, eta sentitzen dugu uso zer, da? Faktore mhm. horrek, eh, alteretan die. Eta hori da, pizkat, sentimendu, be. Emozinua zer da? E, sentimendu hori, pizkat ja, gure barruen e, eh, asaleatzen danien ja hostien, mhm. hori da emozinu, ez? Orduan, ah, da, jaso, uh da, botaten dugu. Informatiko bat entzako, input-output, ez? Osa, jaso atzen da, dagoen, eta botaten dugu. Hori da, bai. hori da. Eh, eta, ona, ona, ona. Ondo matizote, bai. <laughs> Eh, adibide, harra gabe zipintzen, eh? <laughs> flipetan, hau, eh? Uste kabean, gara. Uste kabean. Uste <laughs> Zer da beste kabie? Eh? Buk, zelan espresatzen dugu emozin hori? Zelan espresatzen dugu zuek emozin hau? Uste eh, kabea? ni, por ejemplo, nik uste dut, eh, adibes, nik eh, erakusten dutela, ni bloke hau itena zadi, ez? Ez dakit. Osa, ez dago dori salida hori, ez? Eh, hmm. arrapeta uste lekuz kanpo eta... Bai. Identifiketan, ez dakit identifiketan, zelan nauen, oser esan bioten, no, geratzen yeah. yeah. geldi. Ba, Baina, ez da zuen arpegizek, bai, resaldetan dauela, hori? Bai, leku bai. kanpo nagoela. Bai, eh, bai. egoten dagoela orpeize, pizkat dala megainak igota, kurra ute. zabalik. zabalik. Ojos en blanco. Ojos en blanco. o sea. Está Ez dakizu hori emotiko nue arpeize eta ez teko begirik, ba hori. <laughs> Ja. Bai, zelak bai. hori. Orduen, honen ez lotute karri ariketa txiki bat, eta gero bigarren ariketa bat ingo. Guau. Lengo ariketa da, nik botako da sesali batzuk, eta zuek esan bila Ia ber, zelako ustekabe eh, Balentziagaz, dauen lotute. Hau da, bai. Neutrala, atsegina edo sakarra. Zuentzat. Vale. Vale. Vale. Ah, Ostras, vale, vale, vale, vale. vale. Bai. Eta, vale. vale. Eta, ostien. Bueno, gero botako ti mal, ostien zerri. Bai, le lengo vengo guau. Venga. Vale. O sea, se han edo eh neutrala bai. edo atsegina edo sakarra. Edo sakarra. Bai, bai. hori da. Hori da, bai. Venga. Le <laughs> lengo kue. Visita bat Segun Segun Depende Hori neutrala izango zan, eh? Neutrala Sofan siestan, timbre hot notzue Hori da, depende ez da ba, Bai, zagarra Adibidez, ba, oindala asko ez dela Hori izan da, bizitza bat eukin gendun hmm? Euken etorri izan Eta nio nintzen hor eh, mañan izan, tranquilo Udo zien, ez dutuko zu u ze mañaria ubitazka Claro, claro, por supuesto Ah, de repente agertu zan, sartu san barrore eta Bori zen zen, oso ona. Hori da? Ba, oso onak eta txarrak ez da? Bai. bai. Eta igual, batzutan be, gauza bardina da, bai, ez bizitat, jasotzi alda izen edo neutrala, o uh mhm. -huh. positibo edo negatibo bai. <laughs> <laughs> ez da? Bai. Bai, klaro. ba, klaro. Alan, txek. Alan, izan duzu. Ja. Ez que, nemo zinu ebe, kontestu hemen ez? Eh? Hori da. arabera, eh, zelo zuatze gine, osakartasune, o, o, o, o, o, o, o, o, Esteko moralejari. Yeah. Vale, vale. Hori, senda moraleja. Ah, vale. Moraleja, pata en la oreja. Venga. Venga, <laughs> bigarrena. Kotxiek esgar arranketie. Asier? Bo. <laughs> eh, eh uste kabe txarra. Sakarra. Sakarra, gogorra, latza. Gogorra, bai, latza. oso sakarra. Eta intermitentiek ese eh, eh, pintxe, bebai. <laughs> Eta tiek bakarrik existi, bebai. Bebai. Bai. Da. Moraleja, hasier kotxe barri jelosi. Horretan abil, horretan abil, horretan Eh, Crofondi bat zabaldu gure bostu zuen, lamina bat, hogei euro gaitik, eh, asier behar du. Bai. esan dozu? bat ez espero eta gero bierleku bat suposatzen dutzune, e, eh, sakarra dizila beti, ez? Zeraz da? Mm-hmm. bat dau, baina horrek gero bier bat eh, suposatuko dutzu, kostu bat, eh, depori invertidizu. Hori da, Jo, imagina, un nau nior juergan, de repente le digo yo, jo, usted que va, terrible. <laughs> Joder, eh? pues sí. Claro. Yeah. Claro, claro. Jo, le lengo ordulana igual verbal y pesiñe, ñor. Hola, mañana. Uste kabe aurpeiarek, eh? Bai, bai, bai, egizia gozu. Beti ez tegozen eh, antxarrezen bia. Ni argu ditxue... eh... Ondo defendido, ondo defendido. Bai, bai, ah. bai, bai, bai, arrazoi ander. Oposizio eh? Ia, <laughs> beste bat imagina, oso zela durengoko jaizetan juergan, zututu, amaitzen da dana, eta repente jasotzen duzu mesu bat whatsappien, egiten da buena. Ba- Abadetxera. <laughs> No. Pentsa dut zapisule, berba enbiou. <laughs> Hori bebai, hori bebai komentatu. Hori bai. hori gero. <laughs> Aba, eustekabe ona. Oso ona. Oso ona. Oso ona, bai. Eta bestie? Bestie, segun, no, no eh. handi datorren eh, mesu hori. Niri nio te yeah. pasa hori. Zagarra. Niri bez ez dago inbesteko suerte egokin, ez txarrik esonik. Zagarra, zagarra, eh? Aimarreri bai. Zagarra? Bai. <laughs> Ba, bai, eh, bai. ba, zagarra, zagarra, oso zagarra. Bai, normalien berban biogu esplikazio ez, ez, azalpen ez, kedator e, mesu hori. Urduritasun, eh? Bai, ba, dibidez... E, Gero igual, lelo keri bada. Intermitente bat gehatzen atzu blokia eh, bloki ba, bardin bardin da. Osa, yeah. espero zuzu zerre eh, txarra izite. Jo. Hori nire bepastate, bai. <laughs> Kotxez. <laughs> Baina, badetxera, positibo, ez? Oso, nara. Juerra basa? nina, juerra baina... Bai. Ia beste bat. Bota. bota. Nau, telebista ikusten zauz, eta repente, anuntzi bat. La isla de las tentaciones, <laughs> barriro. Txarra. Zaka. Nire txako neutrala. Ez dutxe kasu asko egiten. Ez, nire txako neutrala. Nire txako Entre neutrala eta sakarra. Nire adibidez, izango zan adibidez, sakarra bai. iziteko, eh, Anuntzi, beres. ikusten telebistan, alo que dan anuntzioek eh apostu etzina eta halako eta hor ah. niretzat, yeah. anuntzioek legus campo la usilekein da Niretzat, legus campo anuntzioek beti die txarrak osea guretesan <clears throat> Zauz se ikusten da, ba. zuek ipintzia. Beres anuntzio geure ja die, bastante sakarra, bai, sakarra. Ez da, ez que ganera, usted cabe sakarra. Ganera sarri pasau i igual, zauz etxe no, Momentu igual, otordu bat eteko. Otordu bat eteko momentu, ez da, kixen, su, guruzun kanala, da, izen moten hori, jarten zara, hor preparetan gauzak eh, afaltzeko, orduen ez tozu ikusi ondo, ez? Egiten da momentu jarri afaldu eta ikusteko. Eta ba, anutzizoak. Anutzizoak. Ba, hori beti pastela. Orduen, ez uste, txarra. Gainera baki zekan aldi inozun. Zeti beti dauz anutzizoak. Ba, bueno, que si netan dos beti anuntzi bai, baina, baina, asmatu eso, asmatu eso. Horretan askotan ipintzen abez, <laughs> horretan askotan ipintzen abez. Bai, bai, lar. Bueno, bota bat beste bat. <laughs> Bai, Igual azkena. Igual zuek bedeko zuek buruen baten bat. bai, ez que nik gure nahen bota bat, baina por si gordeo eta berkero bota biogun gure bat. Vale, vale. Gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, ez dakit zin bota. Zau zemen irratzi zen, eta errepente... Eta errepente, Mensaje bidez... Yeah. Toto eta katxalein guen zuten doz. Oh. Sorpreson! Sorpresa... Eh. Sorpresa... Ona, bai, Ona, bai, sorpresa. Ona. Ona. da hori? Garoa berri sekue? Ah, bai? bai, ah, garoa, bai, eh, bai, angiosa. Angiosa, bai, entzuten gaitule. Bai. Ez bai. dut diarren, hau pa garoa. Bai. Amente, bai, bai, eh, justo baite. Eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, isarro bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bueno, maitan, eta hasi gara ja bakotza gure ustekabia kontetan orden gustakoia den bai pizkatoin brainstorming bat daiti a ber zein izan dan zuentzat ustekabe txarrena zu bizitzan bai, bai. <laughs> ah vale neutralena badeko zure zer buruen <laughs> buruek aitza ni pai da eh, hola ne eh, favore batxo bat ingo zuet hola ne mogotzu denpora bat eh, pentsetako bai zuen ustekabia ah bueno vale vale pentsa joan da ni etorriko izate ba ni adibidez indala gitzi posaten Izin zan... Eh... Minuto totok idatzi osko gongi baina. Zer dino ba. Haupa ekipo. Opa, opa, opa, Ba, domeka bat zan, eh, oingitxi, domeki eta nien magin etxin egon zan. Da, bueno. <laughs> Eldu nintzen apur bat, eh, juergin jarriñako gunien. Piripi! Arpekera eskazagaz apur bat. <laughs> Eldu nintzenan, kapitan general, desan nire, ba, afari zen neukin gon, trake, zue jarria. Da, ina, ina, ina, arrautzi eh, batidu, botan esan patata barrure, tortillin nabain itxela, kristian itxuri, eh? Da, nire maire. Da, hasi ginen jaten, da. Gatzaztu, me kauen dios. Gatza hostia, den. Eh? Da, du ditxera lelo arpe bat da, hori da, uste kabea, nietzako, uste kabe, <laughs> negatibu e, eh, guztiz. Negatibu e. Eh. Gatza, astuti, e, tortia ama gineare ba, zuetxera jundan ina faite. Osa, oin horregatik, horrega txikon beti, e, toke negatibu horregaz, ez? Zuri, esto supera, onden jo. Esto supera, traumi. Ama gineare ban horien, txarto dele. Traumi, osa, juntzen horre apruate gaupasiaz, gau ez? Baina, bueno, ajetxuaz. Joen hor de puta moda txardun claro. jaten jugat. Bueno, hori badak, mm. paseratzen txarna. Eh, txarna no ez da baina burure torriaten lehen gokua. <laughs> Bai. ona, ona, Imar. Niri pasau izen jate, e, ustekabe oso txarra, joen iruñara. Oh. Joen e, eh, e, eh, zabaltzen e, iruñako etxeko atzi eta durangoko etxeko atzi e, giltze geruen. Ai. Eta hanguek ez. Eta gainera, laneko giltze bai, etxean itxi eta orduen urrengo egunean ezin, osea, berando ausartu biherri bai. zen zeitik. Besteren ba, babe pasa ez eta, eh. bai, <laughs> eta gainera, bueno, hori aldozu kontau zube, bai, zeitik, osea, e, e, eh, uste kabea zuri, osea, zuri izen zan, bai, bai. Bai, niri atxe gine izen adibidez. Ah, ki, bueno, joder, ba, esker, eskerrak, bai. Bai, zera, bueno, azierreri behaztuak, osea, meni garajeko giltzek edo, ez dakiz, hosti, ez dakiz, hosti, barruen. Da, etxean egon aspertute, da, azierrez ez da, hosti, giltzek ez da. Astu ez, eh, barruen itxin, barruen itxin, barruen. Da nitzako, ez da, uste kabi baina guztoko, eta eh, ara juntzen iruñara, zer dira giltzak eruten. Nola, ah, oh, Da, fari zin jozten eta... Bai. Buena, orduen. Nitzako positibo eh, eta bai. beratzako negatibo, eh? Ez, bueno, positibu es zuet horri baina negatiboe... ez dira <laughs> Claro, es que... Eh, complicado emozinu, eh, eta bai. sentimentu, eh? Ja, ja. Asi zari hemena karameletan, eh? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Lanea bidien, bak, izela, ne, eh, zer dilo. Lehen etorna zen moduen, erdi lo, hor, ba, kotxien, tranquilo. Eta pixak kotxiaz lotute doi, eh, azierri hainbat pasaiakos, baina niri goza raro pasaiaten da. Ja, men izo horretan lehenko bombora azarren eh, parien, de repente, pla! Jude, kotxie, eh, bera, ostra, hemen zo zera purtu da. Jonitzen eh, lanera, lanien igual eh, iru orduen, claro, ez uste bat, ez, ez dakize, pasosan, eh, entzunen, esplosiño bat, siku-siku, eh? Enek izin zen zen disgusto bat azegoen guztize, da biarretik urten, da, nahi kotxera, eta atzeko kristela errementot. Oi, boa! Otz beruaz, kontrast, kontrastiaz, plast, errementa hori zan, dena kristela burute. Ba, oso oso txartu pasen eh, nabez, egon nintzen, biarrien sortzi ordu, <laughs> buru janean, zea burtu da, zea burtu da, boa, oin, da, ganea kotxe bari, gero bizar zelan entrimen lanera, zea burtu da, arrangak uti Hola, no da, Kristela zan. Eta wow. Eh, Joseba Karlaseku eri. <laughs> Eta egun batetik beste la soluziona, usan. Bai, seguro que pagotzen. Pelo Bai, ez esan, ez usteko bat. Eta hori, txarra izen zan, baina momentuen, karo, ez usteko edan, ez ukentuzu bat, baina zer da, negatibo, positibo, enek izin zer zan. <laughs> Orduen, itxiko neutro modu. Neutro. Eh? Bueno, Zuretzak negatibo esan, zetik, azkenien eh, ezin egona sortu atzun, ez? Bai, bai, Sentimentu ezin egona. Benetan, eh? Disgusto bat, oza, oso txarra, oza... oza. Orduen ez da neutro, eh? Ba, disgustu egero, eze Burujana, ah. buru ez da, gero, gero, ikusi nabenen enkestela erremetu zen, ba, ah, jugarri dura, eta horri hau positibu izan zen, hau, seguro, pa hui dau, ja tranquil. <laughs> <laughs> Orduin ja tranquil, Dale, duro, pa, seguro, ez? Venga. Irate? Ba, eske ni justo aste honetan aukinot eh, ba. uste kabea. ustekabea. Anda, betxo. Aste buruen esan izango, ez Ez, ez, azte astien zier. Ah. Martitzen austeri izan zara. Bueno, ni bolta nintzen universidadetik, eltzen asetxera, ez dakiz zer, darpende kontu batzen az, ez tekoala, izorretan bertan, oza, ba, bajatu estien, ez tekoala karterie. Eta pentsaren, bueno, ba, ez dakit, txikunaren etxien edo, lan gauzak aterakuen. Eta igo nintzen etxera, eta ni etxien, oza, gelan etxeguen karterieko etxien bez, ez kriston sustue, eh? Osa, kriston estu, uste kabea, e, e, e, e galdua enkarterie. <laughs> e, eta gero, etorri zan alde hona, ze hurrengo izien deitu estien nire fakultadetik esaten bertan dagoela nire karterie. Orduen, bon. izen da ona eta txarra biak. Nik, iriatia, bai. itortu bihotzu, azarien, egon beste unien Pentsa guztiak esaten, da, entzuna eskopetako bat, <laughs> eta... Bai, hori bai, hori bebai, hori bebai, hori bebai, hori bebai, hori bebai. Hori bebai, hori baina, bueno, baina, bai. ale eh, antzeko oso zer da, eh? Oh, ale Baldwin antzeko, eh? Ja, hori ez bez. no komenta gu. Ba, bai, venga. Oh, bueno, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, uste, bueno, uste, uste, uste, Naz, uste, uste, uste, uste, uste, Oh, Galtzata, egon zen eh, grabatzen eh, pelikula bat. Eh, da, pelikula... A recording. A recording. pelikula. Pelikul. Film. Am, um, the was about esan... ba hori, ba, amala urteko ume batek ahiltzen duela gure barik persona bat, ezta? A person. Eta, bueno, ginean... Ah, deska, borboi ptarren artien estilera? Bai. Bai, borboi ptarren Bai. Bai, Nahi gabeko eriotza bat, egon nahi artien. Asuntua, asuntua da... Eh, Asuntua, <laughs> <laughs> Ajunto gara egun gilera krapaketako estatxua, lan eh, kafetxua eh, hartzen. Kofi hartzen. Kofi hartzen. Kofi hartzen. Eta kofi hartzen. Eh, kofi hanan. Hane aigate hartu nuen pistola. The gun. The gun. Ni pitzatzen nuen fogeuako azala. Fogeuako. Hane fogeuako. Da hartu nuen da hane kasetari direktorari zen dian. Kasetari? pan pan ile mató eh? san nian kazetari director director fotografi director eh? Ah. Ah. argazkilari eh, zuzendaria zuzendaria da hartu nuen pistola da san nian eh, pan pan le mató <laughs> eta dispatu nuen da e-, egiazko pistola zen da ah. ilei nuen Da, uste kabe latza. Uste kabe, ja. Bai. Oso, oso, oine, ulergarri eta laur, izen zan, zan, oza, brometan hartuaen pistola bat, benetako bai. pistola bat, Bai. Ah, ah, bai. Pentsetan fogeoko bala bat eukela? Aktorea. Aktore, oza, ensaietan egon ziren. Bai. Eta? Ensaietan egon ziren, eta pentsetan fogeoko bala bat eukela. A ver, pues como, como era normal, ba, olako grabazio baten. Bai. Eta ba, antza, yes, ba, yes, da... Eta, eh, da arma pun, bueno, da pala gaiga. Olan, simaz, ez apuntagoen goen, eta pala bat egon, benetako barru. Bai, eta bai. hildau... Uste kabe, uste kabe. Uste kabe. Asi que, wow. Asi mm, argazkilari zuzentzailieri, ba... Besarkada. Besarkada, bai, besarkada. Bai. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. parkatu. Bueno, eta ya denpora juten gabe. Bueno, baina, bueno, eta onega amaitu dugu, nik bai. uste, Hai. emosiometroa gaurkoz. Mm mm-hmm. -hmm. Oitzela. Zerrik asko. Sorry, for the Zerrik asko. Zerrik asko. Zerrik asko. Zerrik Zerrik asko. Zerrik eta kanta martxosoaren ostien bagatoz bueltan, eta asteroko gure lehiak eta zintzo, eta politxorraz genera. eta hau da, beste barik, beste presentazio gitxio barik, Lai Schengar! Lurralde benetan argia, enzkitzuta beroa. Bertan jatorrezko jargiak, izarren izpiak, piztu zerua. Abestiak dira gozuak, zornituak. Azten ditu arazoak, eta grina eroak, altza buruak. Zindak izut, lurralde bare gabea. Zindak izut, garratzitzuen ahorea. Ah. Guadalupe koma Magalean babesten ah. ditu zin izmenak du eragina, naiz eti nahi atezina, ametsak haidu handitu. Jiko, mehi! Go, nuskatzatan Ba bueno, hau xe da Laixinger, xinger gure asteroko lehiak eta entzun dozuena da, pasan hastien luzetu genduen erronka. Mhm. Erronka latza. Erronka latza. Erronka latza, bai. Erronka latza, bai. Bela erzintzako goxu ez da izen, bera? Zakarra. Zakarra, zakarra. <laughs> Baina ez dakit, ez dakit baina niri pasei entzun dei pasan hasteko erronka hau, deia bu bat modu nekin ez Bai, bai, bai, bai. Bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai. Eta, bueno, e, hau izin da, ez, bak, izue, gure saliek eh, pasan astetik eh, gaur arte hor gure sare sozialetan eta astintzen euren erantzunek. Bai, erantzunek ogondi ez, bai, bai, bueno, basa bizi parte hartzen, baina, faltan bota izin dugu entzuliok, urrengorako bai. apuntau, Se eh Audi jo biali eskero igual papeleta yeah. doble que quiero que ngosue por ida irrati honetan eh, parte hartzi eta zuena boza pentsuti eh, eh. que bueno eskartzen dugu zure antzune baina aurrengoen posible bada Audi jo billartes erantzune botatie baskertu Ordean, Audi jo bai. egin bai. eskero papeleta doble eh. doble mm, eta imagino papeleta doble bako eta toketen ezu sorteguen lau ala hiru zelan lau edo hiru. Zu papeleta doble okingo zu, azteko eh, sosketarako. aukera, aukera, aukera... Azteko sosketan. Hori da. Eta... Aukera doble, aukera doblerako. lako. Mm, Hostia. Bai. <laughs> Ez, okingo aukera gehiago okingo dozuz, ia maierako sosketa finalera sartzeko, eta gure salitza azteko, ingoen dala, ubitazkan bi pertsonatzeko. Zu parte hartu asmatzen bozu, ia azkeneko sosketan basauz. Bai. Mhm. Baina, papeleta doblipa badeko zu aste aste horretan irabasteko, aukera gehi jaudeko zu sartzeko finalera. Finalik ez da hau. Ieko sosketie. Bai. Bueno, bai. Antzeko, ba, ba. no, sai zieli, baina bueno, vale. Zuek bialdu eta epinikus doble, 8 papeleta badi, 8 epiniko eta falti jendaginak. <laughs> baina bueno, Jakin digun ordan, azte honetako lehiakidea, ez? Eh, jakin digun, asmatu da edo, ez? Eta horretako honen izango zen, bera entzutie, jake zuzen zuzen inoen atorri da, <laughs> urbil joakon. Dale, caña, tío. Hau pala izin Saber Zer, saldias. Bai, movidu gitsi mikrofonu, eh? Zer, dago pizkate... Eh, bai, dago pizkate... Ez movidu, zuke gingeli, da, kieto. Hor, estatu daten modu, baina berbain. Vale. Preguntau, esan. Kaixo, eta... Saber saldia naiz. Saber saldia, esan. Saber saldia. Aha. Da, bigoti afeitxo te gaztetu inzara. Bai. <laughs> Latza. Hori bai, bigoti egin duzu, da, desafiño etorri da. Hori lehen dik egon da nimen zeta bat. Bai. Bai. Jakin jo zu ez da. Eta zelan sartu zinen zu abeslari munduen? Zuegaz. Ah, bai. Mendi guen daten bai. azierregaz. Sartu nintzen nana nahitien eta behitxo azkenien. Ah, nana nana. Eta behitxo azkenien. Nana nana. Nama hitxo baten laiziarren kantetan. Nana nana nana. Nana nana. Nik uste dut entzule jargio kengo da bila, pista honen eh, Baina... <laughs> Bai. eh, harinago de moraldiko eh, autori dan. Eh... Eta bera nor da? Nor Ni oiernaz. Oier. Oier. Oier. Oier. oyer. laixe oyer. Ator kantari, oier. Ator kantari, oier. Famatua. erantzune, entzule. Eh, zu bai, zu tipu, eh? Aztenetako asira entzun dugun eh, Mexiko abestize. Gure oier kantarik que eh, abestuzku. Bai, nanera, abeste hau bera hobe, nanaus, nanan. Claro, nanera, pista bat zan, espantzien. Pista ona. Pista ona, jo, gure hartien eukin ja, bibider lehiaketan eh, eukin dugu eh, Mexiko, eganen Mexico. Mexiko. Ondo abestute ganera. Bai. Bai. Aldan modu. Bai. Eh. bai. Gente eta... asko gustatu izinako, ni entzun izen dut, entzulin artean eh asko aprecio da hier bai zure mm-hmm. hotza, así que bueno. Goien kaien barre batzuk gainua sorgantzik. Betxu. <laughs> Betxu zela mando, eh. Dana kira eh. Bai. Jo, ni eurek Zer ba, da Ba, ona ni zengotan, ja que beramen dauen, hori da. Sosketako papeletak berak ez dira. Eh? Orduen engu asteko sosketie, sosketie. eta irabazlie jungo da ie meirako sosketara. Zalde menetan Bueno, bueno, bale, bai. Ez. Ia, teniko. A sosketi eh, irabazten dauenak deko txartel doblie urrengo sosketarako. Baina parte hartzen den danak dekie azkenengo sosketan parte hartzen. Bai, finalik ez dau. Bai, claro. Bai. bai. sosketa erraldoia, ya, danak sartzen die. Sosketa eh? erraldoia, ya. Sosketa erraldo ya. Finalik ez dau. Ez ara zailkatu bier finalien egoteko. Ez da usen finalik. Arrazoi handar. Ez nahaztau gure entzuli, eh? Jakin dizila, zue parte hartzen dozu inda esmatu bozu, eh? Sosketa horretan egongo zariela. Mm. Vale? Sosketa handian. Handian, eta urrengo hastien izango da. Ileko sosketa handian, bai. Urrengo, urrengo zailuen, hastien <clears throat> ez dakigu, baina urrengo zailuen izango da sosketa erraldu, eh? Eta sosketa bai. erraldu horretan, zer soske, soskatuko da? Bainari abitazkan, Afari, afari, potolo, gozo Hori da Ganera azken aldizien, hasi die postriek behitzen Bene bada Hobetzen da, biz? Bai? Gaztat harta oso gozoa ikusiot. Eh, bai, zare sozialetan horri bilide bai? banatu eta banatu. Bai. Pintxo uh. honeko, enkarguz bai, bai. Eh, hartu bida hori. Bai, bai, bueno. Enkarguz. Bueno, jakin dizuen, baina, baina, Kamara martxan. Eta aste honetan e, txartel doblien bile, orde jo hier. Zein zua, en betiko moduen parte guztien izena dekuz, baso baten. Oi, bi hartutaz, bi hartutaz, parkatu. Oierre, papel bat hartu. Bat azniko, eh, eh? Bat azniko, eh? Bat. Eta aste honetako irabazlie da... Para! Para! Para! Para! Nor da para? Para? Eh, está Ah. Iraia, Iraia. Iraia. Iraia. Iraia. Está que se Iraia, ya opa Iraia. Alberdi, Derteano, está que nos dan. Eh, Derteano. Usted. Opa. Bai. Usted sue, Seguro sube. Bai. Iraia, Alberdi, verde de Coquinique. Ville e, bien, Gilazaze Bueno, abetiko moduen Iraia gertan egin da gure Azteko irabazle, orduen papeleta da Iruro sari erraldo irako Ubitazka mi personantzako afari bat irabazteko Eta abetiko moduen Oitxuri gure irabazle Iri deitxo bat ingotzego, iraiari Telefonu hartzen badosku, bintzet Alde beletan zindabizu Ia hemen gabiz telefonu eta eh, opetan Iraiana Baina bai, ez badekun Ander, badeku Ia bagabiz deike Gure astenetako irabazliri Papeleta dori irabazik dauena Liak eta erraldo ireko Badabil, badabil Mexiko Mexiko martxan Buzón Movistar. buzón, Movistar. A ver si intento tengo. Bye, bye. Bye. bye. Hmm. Onda no México. México. Bye. Bye. Bye. <laughs> <laughs> Beste bat, basi egun rekale mobe bai, bai, bai, Beste Ai, ez dut ez dut ez ez dut entzuten dut Ez dut ez dut Hori da, horre gonda oier salataka Eta txartel dobli lortu oso, urrengo sasketarako Ez dut ez dut ez dut ez Ez dut ez dut ez dut ez Hola. Hola. Hola, Iraia. A ver. Beste la altavoz es el micrófono en la urbillo, ¿eh? Hola. Hola, Olita. <laughs> Diablito. Ander, ¿Eh? Ander, igual altavoz hagas micrófono en la te, ¿eh? Hola, Olita. Hola, Kendu Hola, Olita. Iraia. Altavoz hagas... Eh, altavoz hagas piñi, ¿eh? Iraia. Ander. Es que hay un. Es que hay un. Es que hay un. Es que hay un. Ia, sorin duku ba, iraia. Hola. Hola. Hola. Hola. Bai. Oin bai, entzitu bai. duzu? Bai, bai, entzitu Ba, sorin jonak, ire basio zu, txartel dobli ez, osketarako? Gerrikazko. Joder, ez da. Epa, sorin jonak. Txalo zaparra egin zuten bide fondu, eh? Ez da egizu egin zuten da zuzen. Ba bueno, zeu izin zara irabazli, eh? Da eskerrik asko parte hartziarren, eh? Astera-astero zabizi, efin, fin, eh? Eta, nor da sosketi, Eba? Sosketi izango da urrengo zailuen. Ja, sosketa ah, erraldo, eh? Eta, ia, farize iresteko aukeri dekozun. Oso ondo, oso ondo. Oso ondo, <laughs> joder, oso ondo. Eskerrik asko. <laughs> zeuri, zeuri. Vale. Venga, ba, urrengo no parte hartu. Ánimo. Ánimo. Ánimo. Eta tekniko, eh, tekniko ez, eh, arazo tekniko egin duguz, baina bueno, lortu egu e, deize amaitzi eta Bueno, den juber ba, gure ligaz. Hori da. E, papeleta doble da dagoena, sari ireko, e, ubitazka enbi pertsonantzako irabazteko. Hori da. Eta datorren asteko erronka, bueno, aste honetako erronka barri esan orduko, igual entzulien barriren bat edo batua da, zango guzelan parte hartu da dauen. Bai. Bai. bink ez da? Eh? Binke, eta hor dugu telefono zemaki bat. Bai, ba, bueno, eh, ba, e, gure bozu, e, idatzi zenki, eh, irati, gure bozu bai, eh, vale. Telefono gure whatsappera. Telefono zemakia, eh, lau, zero iru, saspi beratzi, beratzi lau. Berriro? Venga, bai, bai. Zeiboz lau, zero iru, saspi beratzi, beratzi lau. Hori, gure izin eskero, bertatik eh, WhatsAppez, erantzune bidali. Bai, audizuek. Alba, audizioz, bai, eh, eskertzen, dugu, ze politia da zuen feedbacka entzutie irratzaioen bertan. Ba, bestela, bueno, erantzune pesare sozialetatik, mm -hmm. badeku eh, Twitterra, egoten dugu bertara lehiak bai. Eh, informazioa, eh, Instagram, Instagram gure osue gure webguni be badeku, laixe erratia WordPress ipinitia agertuko jatzue, bertan be gure osue komentarizioen ematea doi Eta Facebooken be bai. Facebooken, YouTube komentarizioetan, bai. gutan abatzen dugu, eta susketa. hartu, benetan Aria. merezi dabelako, benetan eh, hamburguesa bikainak egoten die ubitaskan. Bai, eta guri hori, sari potoluek emoti guztien jaku, eta hartako ba, entzulien eh, feedbacka jasotzie, be guztu. Bai, hor dugu latxuko sari, eh, eskure emoteko, ja, eldu jaku guri. Eh, eh. <laughs> Arazo tekniko eskure emoteko baina ja momentu gitsi barru emongo da. Eta, ba bueno, entzeteko erronka barri ze, azte honetako erronka. Epa, musika eta guztu? Bekera. Bai, very cool. Trekiti soinuekin, eh, Leisinger eh, lehiaketako abeslari sekretua. Ja. Amak, amak, amak kemon gotzu, amak emon gotzu, ipurdi baltzien. Amak, amak, amak enun gotzu, amak emon gotzu, ipurdi baltzien. Beti biltzen zarela komutien atzien. <laughs> Ahí va. Listo. Epa. Wow. Uy, uy, uy, uy, uy. <laughs> instrumento eta guzti, abotza be elegantia, eh? Bai, bai, bai. Osa, igerten da, ez, hau musika mundu dena biela. Bai, bai. Antza bai. Normal, isorreta ingurutik ibiligara, baina nik Y yo hau... en Ixorreta ingurutik pixkat... Duran aldera zabaldu da, ¿eh? Duran alde... Hmm. Ez oso gertuen. Zer? <laughs> bat emateko min arpiera lepenia, baina bai, bai. Ez dakit, ez dakit, zuri gilditu da bat emat. <laughs> Eh, uste kabea. Ez hartu, ez hartu hori pizta moment por si acaso. Neutrala momentuz. Esango es. musikari dala, musika munduen ibili dala. Bai. Bai. Beste pistatxo bat, irrati munduen ibili zen da. Eta, bueno, musika munduen Euskal Herri maian, oza, ezagune bai, ez, bai. ez da bakarrik hemen inguruen, talde, talde potoluta nibili da, gente mhm. bai. ezagunaz. gitxi, urte asko ez tala, horri gonda kantu bat eh, barri do ekarri ben martxan, eta horri bili da bolo-bolo. Gustot mhm. niko pista. Eta niko, bai, pista que sobran dauz, nik gustot pista honengaz da behin da barriro entzun de gure laixingarra bezlari hau eh, asmatuko da biela. Bai, bada espada beste behin entzun gogo? Bai. Venga. Bai. Amak emon gotzu ipurdi baltzian Amak, amak, amak emon gotzu Amak emon gotzu ipurdi baltzien Beti biltzen zarela konutien atzien Oxe, oxe, wow. da, beran, bar, beste behin entzuko naben Baina, vale, bai, bai. eh, vale, txapi, txapi emongotzu gure entzuli Gusto, gusto lako entzuteko moako kantia Hau, txapi emango gu, irratik kanpo, e, eh, borbatzen gaienetan, e, eh, beste laixingerreko kanta batzu bat zindagoen modu, eh? Hmm. <laughs> Atarako guz bolo-bolo plazara, ba era zuen zako astenetako erronka, beten hartu, parte hartu, iraia moduen be, betu, erun daue, zae, sosketarako, ze, bla, boletu, eh? Boletu, doi, bai, bai. Boletu ba, eh? Gure, sosketa erraldo ireko, guen be, bueno, jagitzen mozu entzuliak gure laixingerreko mm abeslari hau, Esa moduen eh, erantzun, eh, bota erantzunek, alba da audizioz, eh, gure whatsappera, seibos lau, aspiratzi, lau edo gure sare sozialetatik, esan dago moduen, Twitter, Instagram, youtubetik, gure web horretzen, Wordpressien, Facebookerik, gure zuena. Eta bai. beste barik, eskerrik asko entzule, astero-astero horregotiarren, eskerrik asko zui, ekipo astero-astero hau posibleitiarren, eta betan placer bada, Gaurko honetan pizka flojo txuetorri gara, ez dakit, <laughs> eh, sinan. Aste aurreko aste ez? Ja ie luze bat dugu juerga i juerga. osasuna pura eh, saio en bidu, pero ya badiko de torteko. Tengo Jaize, que está aquí ser, subitxu a pegonda hor, gogorri sinan ontzako. Baina bueno, osasena lanata guzaio aurrera. Mm Benetan barri du eskerrik asko. Zuek saielako posible egin Eta, ba bueno, agurtzeko beste kantatxo bat ipiniko go fiakrasen traizio tradizio hau jenkoa eh, eta legezarra estimatzen duzu nentzako gatez be. Beka! Agur! Oa,